Yeah. MC Killer. Баруун түмэн. Smoke. Smoke татах дуртай. Smoke татах дуртай. Удамжинд smoke татсан chicken chicken ууртай. Smoke татах дуртай. Smoke татах дуртай. Cap pop чанад гараа хэвчих бүр энийг дуртай. Удамжинд. За ингэж э, их хотын залуустаа танил мэдрэмж дахин хөрөхээр боллоо. Нэрээ танил мэтэр юм. Уустай яагаад харах юм бэ? Йо йо йо йо. Гонро бойсын зүг байсан. Гонро бойс. Гонро бой. Мэрлийн монро гэдэг шиг гон бүр өөр гонро бой. Мэрлийн гонро. Гонроик. За өнөөдөр манай студид Тамирап гэж. Би ганц байхгүй нэ хэлсэн. За юм тэгээд. Амра бэлгээ гарьта манай одоо 10 жилийн бид нар бол 90 сургуулаас гаралтай юм залуучууд шижгэнсэн Монголын нэг залуучууд байна. Энэ хоёр Galaxy represent Та эцэс нэг өөр өөр сургуульд орчлоо тий. Бүгдээр өөр сургуульд орсон шүү дээ. Гардавт хоёр гиг ирэлт орсон. Гэсэн хүмүүс биш тий байна. Яг яг нэг тийм сайхан төгссөн хүмүүс шүү дээ. Яг 11 дэх ангийнхаа хонхны хоёрын зураг мөргөн дээр байхгүй шүү дээ. Бата ирлийг төгслөө. Төгсөөг шүү дээ. Мань өстө дип. Мань диплом баасан шүү дээ. Мань ч гэжтэй. Ээж аав гэж. Чи зүгээр гараал диплом шаагаа ийцэн тий. 10-аасаа гараад шууд их сургууль. Манайд яг 10 жил төгссөн биз дээ. Амраа аам шүү дээ. Хоёлаа тий. Гэхдээ би чинь ста алхсаж малхсаа шаа. Чи надаас түрүүн чи гэгэрл орсон биз дээ. Тий. За энэ манай Амра Гарда хоёр болохоор гэгэрэлд орсон. Манчин бол гэгэрэлгээ сургуул тий. 11 дэх ангийн математик дээр байвста. 5-аас 6 дахь ангийн материал үздэг шүү дээ. Тэгээ тэрийгээ биста бодож чадахгүй биста ангийнхнаар нууцаар бодвол ашаа. <laughs> Бүгд 11-р ангийн ингээд номоо ингээд бодлого модлого бодож ажилласан чи надаа багш ганцаарнаа 5-аас 6-р ангийн материал өгсөн байдаг шээ. Тэрийг яаж бодож чадахгүй биста энэ биста яадаг вэлээ гэд мартаа шаацсан биста нөгөө тэнийг тэнийг дараалтаа шаагаад идэв штэ том юм ам биста. Математик тий. Уул нь биста 2 3 4-р анги мангтай биста. Математикт амар сайн тэгээд яадаг гэсэн штэ. Ингээд багш бистэ хичээл орохгүй ингээд хүүхдүүдтэй өөр юм яриа шаад гоо би ганцхан бистэ уурлж мурда шаад бистэ хичээлээ ийл там ийл та бодлоо. Сайн үйдээ юу. Good boy. Тэгээ сүүлэргөө бистэ яриад байгаасаа гэж боддог болоо бистэ. Яриад байгаасаа л гэж бодсон шээ. Зүгээр лөө. Наа битээ тагаасаа гэж. Дуусангууд нэг асуулт асууж ирээ гэж бодож удаа шаа тий. За нэг нь асуулт асуух чээ. Тэгээ нөө физик дээр би бүр амар тэгдэг өстэй самбар дээр гараал тэгээ ерөөсөө ямар ч миний агаар л тавиаг байсан бодлогон дээр шууд наа гаргаа шаачдаг. Би дүнгийн за Батүлэг тэр тэдийн тэр бодлогыг бод гэдэргээ шах. Тэгээ би шууд тайз тайз гинэ. <laughs> Ер нь тайз шиг шаадаг байсан шүү дээ. Тэ. Самбар дээр гарангуутаа яг нөгөө нэг яг бодлогоных нь яг тэр номон дээр байсан хэсэг нь бичингүүтээ тэгээ зүгээр хүлээгээ шаага зүгээр. Тэгснэг хоошоо харж гараашаа. Урдлыг нэ сурц. Шууд жинэж өгнө гэж байгаа чи юу илээ юу илээ гэдэг. <laughs> Багш нь угаасаа сонсож байгаа шүү дээ. Тэгээд зодоогоо гэж байгаа шүү. Цаатлын өрөөлөг орж мараа шүү. Тэ яг ер нь бол Бенедийн айлын чи он сурлагтан байгаагүй гэж аахгүй. Баг ангитал байсан хөхтэй нэгдүгээр анги. Бенеди айл хідэн ч C сурлагтан ч байгаагүй гэж аахгүй. The voice нэг байсан байсан. <laughs> А мань бол жашиг байсан. Аа. Кашмар boys. Trap хэдүүлэл чинь эхлээд амар хөлмөх тоглолт гэсэн шүү дээ. Анх яг нэг 10 14 5 таа да тий эрэл сургуульд юм тоглож тоглоод. Тэнцэнд орж мордог юм шүү дээ. Тийм баста дүүргийн авраг маврах шиг. <laughs> Дүүргийн аврагт бүгд өвчлөө. Гардаа байлоо. Тэгэл жи юнэт. Тэр үед нэг хоёр өдөр лалар болсон шүү. Авраа нэг нэг тэнийг юм дээр заавал гол алдаа шатсан тий. <laughs> Давчинж байгаа тий баста толгон дээр байж орж ороо. Э, тэр чин дөөлөн шүү дээ. Дөөлөн мөлөө те. Дөөлөн дээр өстө амра манай амра амир хаалгач идэх гэсэн юм. Тэ уулнаг ирлийн тэр нөгөө гадах тэр цементэн дээр өөрийг амир харуулсан те. Яг шигшээ багийн тоглогч гэдгээр харуулаа шагаад яг сэтгэлээрээ хааж байгаа. Шуу өсөрч өсрээ цементэн дээр өнхөрч онж байна. Тэгээд э, яг чухал мөчүүд амир их гол алдсан л та. Тэгсэн тэгсэн. Гэтэ ер нь л муу байсан байна. Ер сургууль ихтэй шүгэ 16-д орсон шүү дээ. Дууланд бол те бас амжилт ч юу. Аа. Миний эдийн үеийнхэн те. Манай одоо залуу доотлын үеийнхэн яаж байгаа юм бэл. Багшиж ингэдэг гэсэн бэлээ. Амар тийм бүх барилдаг те. Тийм бүх барилдаг гэсэн бэл бас. Баяр юм уу? Баяр магнаа агшуулаа. Тийм эртөө шүү гэсэн. Балчин юм багш. Балчин юм багш те юм уу? Балчин юм. Балчин юм бол байдаг гэсэн ихтэй те. Тэгээд сүүлдээ эртөө багш яг бид нэрийг яг гадарч авч юм уу? Тасалбалт хийлж мөлүүлээл. Хингэд амар тэр багшаа гэж бүгд нэр амар тутаг өгүүлдэг гэсэн те. Манайд нэг UB Night шаажсан санаж байна. UB United гэж хэлээ. UB United гэ. UB United. Аа тэрний нөө юунд секцэнд дөө. Аа Улаанбаатар их дээд сургууль лөө. Тэнд. Тэнд сте нэг хөрх Америк хөхтөд байдаг гэсэн тий. Санжина. Тэ нэг Америк хөхтөд тоглош. Юу тий Орос 3 биш. Орос 3 биш. 13 ч лөө. Сайн. Чи 13 дугаар оролт өгдөг гэсэн. Үгүй тэр чин чи юу вэ штэ нөгөө Солонгос бас нэг сургууль байсан шүү дээ. Тийм, Улаанбаатар дээд сургууль. Улаанбаатар. Тийм. Иесүсийн юм давл орчиж ивэл. Тэр шүү дээ, UB United тийм. Чи одоо. Тэгснэ коло малаа коло уцгаа мацаа гэж орж ирнэ. Аборт юм биш тэг харуул. Тийм, аа явуулчих гэсэн чи минь дуустал үзчихгүй мө гэж цааж байгаа болохгүй тийм ингэ суужсэн чи болохгүйсэн чи чи яах чаа хөөе суу мө гэж мө манай таг ингэсэн байхгүй нөө хөл өмгийн бэлтгэл хийдсэн те нөө юу нэ 15-ын талбай гэдэг үстэй бүр яг нэг сэл новшаатсан мөр одоо хүртэл бүр яг новшаат тэнд яг нэгжсэн чи ойшиг ороод хэдүүлээ зүгээр нэг лекц сонсно монсно тэгээ бас үнгүү хоол ундаа байгаа маа шууд явж ороод Тэгээ орсон чинь шууд шокнд ороод шаасан. Тэгснээр шууд Есүсийн дуу мод дуулаа шатсан тийм яг тэрний араас. Тэгээ тэр яг Есүсийн дууг эхлүүлдэг нэг бор юм буржгар сте гिचээсэн шүү дээ. Эзэн нэг тэгээ тэр гоё гिचээ. Тэр ингэж өгөрийг түлгээ цусна гожиж оожлаа. Буруу номтнуудыг өө. Буруу номтнууд ороо шээс. Аа гэж дуулж болсон тийм. Бэлгээ хамгийн сүүлд үлдсэн тийм. Юм л яваад гисэн шүү дээ. Би би л усаа гэсэн шүү дээ авсан. Ойлоо барыг явсан байна. Комбид харилцсан шүү дээ тусаа те. Тэгэл усаатай та бидний гараа яваад гэсэн. Сонсогч нар бол ерөөсөө хийвч мэдэхгүй байгаа гэж. Ер нь жоохон бэкграунд өгс те. Гардаа бол гинжин, рэпер гинжин. Манай ч манай ч моб байлаа шүү дээ. Моб юм уу хипхоп Монгол Монгол орон бадраг манту оромог бууз. Мөнгө ол байна да. Мөнгө ол байна да. Money over bitches. Аа. Мөр ян зүрэн тий. Гэтэ анх тэр үедээ яг юу гэж өгч илаа гэх шиг. Ямар яасан тэгээ мөнгө бол бандаа л гэж хийхдээ хэлж мэлээд гэсэн. Тэгээ Монгол орон баадраг тэгээ Монгол орон баадраг гэж үстэй хэлсэн тий. Movement шээс тий. Нөө нэг асуулт хип хоп партин дээр тий. Энэ freestyle battle-д нөрөх нэр мэрэ бүртгүүлчихсэн. Mob movement гэж бичээ тий. Тэсн чинь тий жи хөтлөжсэн шүү тий. Энэ яг юу movement гэж юм юу юм гэсэн. Тийм хөдөлгөөн, mob хөдөлгөөн. Аа хөдөлгөөн шээс тий хэдүүлээ бол. Гэтэ статер нөгөө моб гээд эн тэндгүн гээд спрейер таг бичээдсэн шүү дээ эн тэнд. Тэр бараг хөдөлгөөн шиг шаасан биз дээ эн тэндгүй шаасан. Аа. Кони 2012 шиг шүү дээ. Тэ. Тэ шүү дээ. Асуулт масуултад асуугаа шаасан. Энэ моб гэж юу юм бэ эн тэндгүй байх юм. Аа. Наач манай хөдөлгөөн. Тэгэхэд ч нэр э, бацаан байж тээ үнэхээр те. Юу ч боддог байсан яа. Тэр үеийнхээ Ой, ой тэгж байгаа нэг орцны жижигүрт баригдаад нэг цагдаа нар дээр очдаг чинь хоёул байлаа. Орсны жижигүртэй. Хоёулаа нэг баригдчихсэн шүү дээ. Тий. Хоёулаа ч бүр цагдаа бит хоёр цагдаа магдаар оччихсан шүү дээ. Тий. Тэгээ яалаа. Ээж аавар уцаж муцтаа. Би ерөөсө санахгүй байна. Тийм хүн бас. Аа тий аав руу залгасан цагдаагийн газраас. Бас л тий гето ээжтэй. Аа. Тэгээ нөгөө манид гэстэй. Тий геймерын гадаа байжсэн. <laughs> Тэгэхээр чи бид нар ингэдэг байсан те. Ерөөсө бүгд 15 6 мургаатай дөнгөтэй нөө. Тэр үед гейм аренад хиний аав ирлээ биз та. Бямбагийн аав. Бямбагийн аав ирлээ биз. Нөгөө биз та аавга дууд мууд энэ тэргээ шаацсан ирсэн чи айгаа шаацсан те биз та. Аа гейм арена дээр нөгөө нэг зүгээр спрейер бичээдсэн гэсэн те. Нөгөө шээж мэг шаацсан те. Яг нөгөө шатар буудгийнхаа дээр нь шүү дээ доошож буугаа яг те гараад үүдэн дээр нь бичсэн. Бодгаар цацаа тэр бэлгээ нөгөө күрдхэн дотор барай шаацсан. Дугарч гаш ягаад нуугашаа бид нэр зураагүй гэж шагаад. Цацдаг бодог нөө. Хоёрын хоёрыг бүр нэг юм шүү. Террорист шиг шээ. Миний гар угаасаа алтар гэж бодчих. Юу болсон блээ? А хэдүүлээ нөгөө нэг энэ э, байрны шатар дээшээгээ дээвэрлэн авирчаа бууж ирсэн чинь яг цагдаа нар харцсан. Тэ бэлгээ гэснээр харуулсан чинь. Гач алтруулсан. Миний гар угаасаа алтар гэж. Яаж ах бэлгээ бэлгээ дээшээ гараагүй штэ. Манид гарсан штэ. Санжина нөгөө Батагийн 40 мянга тийм байрны тэнцээ нэг дөрүүлээ ууж исэн аа. Аа тийм. Цагдаа нарт баригдаад нөгөө юу руу очиод. Юу руу шээ. Тий хэсэг рүү нь очиод та. Тэгвэл ингээд тийм кармагийн ингээд цагдаа нар нэгжижсэн чинь нөгөө чамаас бэлгэвч гараад ирдэ э, штэ. Мангар жоох хөгтөтгснээр нэг бэлгэвч гарч ирж марж ирээшээ. Бид нар бүгд идээч дээ гэж. <laughs> Чи тэр үед яг юу бодож исэн бэ гэж. Чи юу н ойрд охин шах төлөвлөгөөтэй байсан бах те. Мань бол те уун муун те өнөөр юу ч болж магадгүй гэж бодвол тэгэл загтаад баригдсан гэшээ. <laughs> Гадаа зөөр нэг бацаанууд ууж тэгшээ нөгөө ноо бүгдэнд нь 10 мянгаыг өгнө гэдэг нөгөө рейнжийг дуудсан штэ мөнгө зээлчих гээ. Тэгээ рейнж ингээ өгжсэн чинь ингээ 10 мянга дутаад тэгээ нөгөө Nokia 33 10 50 өгж мөгөөш ягаад оронд нь тэгч маргааш нь төлсөн штт мэн. Ер нь ихэнх нь мэн төлсөн баха. Гэтэ цагтаа нар бол зүгээр л нэг бацаанаас мөнгө салгаж яддаг шээс тэ. Зугаагаар. Нэг нэг цагтаа оржсэн сан чинь нэг тийм мактай нэг жоохон бадруу хүн. Тэ зодолчих залуу байна уу мэнэ гэж орж ирж байна шээ. Тэгсэн юм. Хэдүүлээ нэг жагссан биз тэ сохтоо байс та. Яг нэг цагтаа орсон. За зодолчих гайгүй аавын хүү байна уу мэнэ. Ачлаа нэг амар тийм сөртэй хэлж байсан шээ. <laughs> Зөөстэй шээс тэ фан яг фан хийм. Тэдэрт бол фан шааж байгаа хэвээр нэг зүгээр нэг хитэн хүмүүсийг манайд бүр айж байгаа шаац те. Тэр үед ихтэй үнэхээр ямар ямар бистэ амар байсан мэдээ цонх магаглал бистэ бас баригтаагүй явсан шүү сахилахгүй байж тээ гараж мараасан дээр үсрээл яг нэг тийм сармагчингууд шиг чиг Улаанбаатарын тарзаанууд шиг л байсан. За хэдүүлээ одоо өөр Манай эдийн баг наснаас өөр юм ярих уу? Аа. Тэгвэл бас зэрэг сонирхолгүй шааж магадгүй шүү дээ. Юу яриад байгаа ч ойлгохгүй шаа. Тийм яг хөө бид нар зөөр цуг дандаа тийм тийм хийжсэн. Тэгж байгаа одоо тийм оюутан залуучууд болоод уул асахгүй шүү дээ зүгээр ингээд шүү дээ. Энд чинь MBN сэл нь шүү дээ. Аашаа. Шууд шаан шүү дээ. <laughs> MBN сэлий дараа нь MB сэрчмаа тэгээд болгоныхаа дараа шаадаг байсан шиг манайч би нэг шааштай. Шаалтай. Нэр тэгдэг байл яах вэ? Дараа тий. Нэг тийм болцолт гэрээтэй аашиг. Тийм гэрээтэй шаастай. Бага ахад гэсэн. <laughs> Нэг маа нэг байрны найзтай бов хөх өрөнд ороошаа кино үздэг кабин дотор орж би хуруудаж би энийхээ боог өгчээснэ. Гарч ирснэ. Хамгийн сүүлд нэг нь хоцсон гэж аахгүй. Нөө гэгэр гисэн гэсэн юм биш. Тий. За бити хэлэр гэж аах. Сонсч магадгүй шүү. Одоо амар сонсоо манай комеди гэж аах. Сонсч магадгүй шүү гэж аах. Гэтэ яг тийм болсон юм. Яг тийм дээл яг хэ гимгүй шүү дээ тий. Зал хөөхөн хүүхдүүд аашаах тий. Би энийхээ боог өгөөл үз тэгэл. Аашаа. Заавал ч ягаад нэг юм гомо юм оролт юм бэ. Тэд нар чинь тгийж нэг амар хөсөж хөгөөгөл бол болно шүү дээ. Маний ч гэсэн хөсөж хөхгүй бол тэгэл гомо болохгүй шүү дээ. Шаалтав. Ер чи хүчин ер нь дургуутсаж хөхөө. <laughs> Яг нэг арх архийг жоохон ярвааж явдаг стандар шиг. Ярвааж хөхөө шиг. Хитлээ хитэ тавьтлна. Яруугар хөдөлмөрч шаргуу залуу. За гарьтай энэ жил яг 100 100-ыг яг яаж уран бүтээлийн хувьд шаахгүй vibe юм байш. За. За тэгээ чи ер нь клип мэп юм лойчсан парти хийх юм уу? Аа. Лойчсан парти марти шаахгүй юу? Их бодол тайл биш. Хэдүүд нэг гой газар зохион байгуулалтаа нэрэ тэ. Мань бол зохион чиг яриа л байгаа шүү дээ. Центр бол жоохон сонио. Тэгээд писта бүр том газар чи зэхүү шүү дээ. Үгүй том биш. Том байх алгүй. Яг гоё л хом уу гэж шах. Хом биш ээ. Хом ч тэгэж яг маний яг өөртөөхөөрөө байл байж чадахгүй шүү дээ бас. Нэг тийм те яг аа. Уул нь basement-тэй гоё шастай гэрэл мэрлээ яаж байгаа яг тэр үедээ бас сөөрхөн шас. Хөдөлмөр гаргасан шүү бас. Миний бодлоор бол одоо биш та зүгээр нэг очоо яг тэр атмосфер нь л гоё явах хэрэгтэй шүү дээ тий. Чамаг нөгөө байхгүй хот нэг бас ийсэн шүү дээ. Тий. Тэр гоё шас. Тэгэхэд бас өөрхөн шас тайзын засчихсан. Мань тайзын зассан шүү дээ. Лойчсон гэдэг нэг юм нөө тайз зассан бас яг одоо ардаа бичгтэй. Тэгээ урдаа улаан гэрэл мөр шатсан. Гэтэ бид та нар бүжгэлж байгаа гэрлийн хагалж маглааш байгаа. Тийм үү. Тий. Хөөе. <laughs> Аа. Тэр <laughs> айн шах. <laughs> Ой, ай. Хадас ярьж. Юу хчилээ хэвээр. Тэгээ маа сонсогч лойчсон парти одоо зохио удахгүй зохиох байх тэгээ тэрэн дээр ирээрээ. Гэтэ лойчсон дээр уулын хүмүүсээс Гоё. Дуртай шаагаад яг зорж ирдэг ус те. Зүгээр л нэг шоут гэж биш яг лойцсон болчихсон. Миний тийм яг видео жоохон яг сонсогчтой байгаа юм шүү те. Яг энийг гоё нэг тийм илүү level up шаавал те. Бас арай жоохон мэрэгжлийн юм уу? Жоохон ойрхон яриараа гэж. Тэгэл тийм. Зин зин дээдлийн төвшөнд бол дээд дээдлийн төвшөнд бол очно шүү дээ. Тийм. Тэгээ тийм одоо DJ мэжнэр чи одоо гоё болсон шүү дээ. Инкул чи сайн. Арай жоохон мөнгө болчихсон шүү дээ. Тэгээд байнга хийж байгаа юм чи. Арай жоохон өөр газар хийж юм гэдэг юм. Эсвэл өөртөө нэг тийм Надаа яг нэг тийм нэг basement чиг нэг тийм амар тийм underground газар бол гоё ч юм шиг. Нэг тийм нэг тийм raw газар гэдэг шүү дээ. Ааш. Bartender нь амар сайн байна. Гэхдээ бүр их мэрэгжлийн биш. Basement чинь тустай гоё байралтай байсан чи угаасаа биш та. Яг л Сеулийн модомч. Манитын яг спот байсан шүү дээ. Одоо бол писта жишээ нь өөр газар шаа гэвэл писта нэг мухар цохор шаагаад байдаг шүү дээ. Одоо хотын нэг сонин газар маа. За олж болох юм байна тийм. Тэгэхээр писта хүмүүс баг маг ирж мэрэ шааж писта. Тэгээ болохоор писта миний бодлоор зүгээр том шаагаал арай basement-аас арай том ганцхан яг энэ зунд ганцхан гоё шаагаал. Тэрийгээ тэгэл писта нэг арай томхон шиг клубд писта. Одоо Марку их юм бол угаасаа худ болсон юм шиг байна юм байна. Марку ч амар өндөр таацтай байхгүй юу? Тэр гол нь штэ. Гой намхан таацтай газар байл тэр. Тэгэхгүй бол амар нөө нэг яг тийм нэг тийм уур амьсгал нэг л те. Марку ч амар бүгчм штэ. Гэхдээ зүгээр баста арай л нэг сэлгүүцээ шаагаад байсан. Нэг л том шаачдаг. Миний бодлоор яг централ нэг шаавал. Том юм баста. Центрог нэг тийм Тэгээ центротоо угаасаа баста яачих. Юу мөгөө баста Хөв мөваач гайгүй шаач магадгүй санагдаж. За тэгээ бизнесээ яриад явах. Хөш яахгүй те олон нийтэд. Гэтэ лойчсан парти хийнэ те. Хийх намар их юм уу? Үгүй үгүй. Намрын яг огой оюутнууд хөдөөний оюутнуудыг эргэсний дараа хийх юм уу гэж яах. Хөдөөний энэ гэж те. Юу нэ энэ сард л хийхгүй те. Одоо 8 сарын дундуур шаах хэрэгтэй шүү дээ. 8 сарын 15 6 наад 5 дахь өдөр нь байна. Шинэ одоо хөдөн <laughs> болсон. <laughs> <laughs> А яг яг чамаг яг чамаг явхын өмнө хийлүү тэр дойчсон партыг. Эсвэл яг ирсний чинь 6 сард илүү өнгөрсөн жил 7 сард илүү хэзээ ижлээ? Сар болгон хийсэн шүү дээ. А тий эхнийх нь сар болгон хийгээ дундуур нь бас Шилав Миланд. Тий тий. Зөндөө парт хийсэн шүү дээ. Э, Тэгээд партинд бас нэг жоохон одоо нэг тийм юу авах хэрэгтэй нэ тий. Манчиш төрүү зөв зүгээр л ингээл нэг бүжил аим гой шамар шүү дээ. Эрэлттэй шаадаг байж дээ биста. Энд тийм клуб дуудаж дуулуулж муулж. Одоо биста зүгээр хинч дууддаг шатсан шүү. <laughs> Өөрөө өөрөө хаасал хийхгүй байна. Өөрөө хаасал. Одоо та өөрөө очиж энэ тэн дуулыг хинч хаашин. Хүмүүс залах холбогдох хэрэгтэй. Одоо зөв интернетээр <laughs> шаахгүй юм байна. Чам нэг агент хэрэгтэй баха. Агент ч юм. Зөөр яг чиний өмнөөс ингээд яг ярилцаад өгчтэй. Надаа угаасаа шин дуу авахгүй байхгүй тэгэл задахгүй. Үгүй ихтэй чиний чам ингээ ер нь бол тэгэл хуучин дуу муугаа чинь шаагаад явж л шүү. Өгзөгч нь яг яг хийд болж исэн болохоор хүмүүс клуб даймаар дуулахыг хүсэж шээ. Шинэ дуу шүү дээ. Ахаа. Одоо дахиад өгцгийг тэд нэр дуулуулсан <laughs> хэсгүй юм байна. Одоо яа гэм бэ? Хэдэн нэг амар хийд болж байгааг өсрөөд гэж байгаа клубүүдээр. Аа. <laughs> Тэр ер нь хэр явж байгаа бол клип нь бас сайн байл шүү те. Яг ер нь гоё тэр яг хураах нэг клип гоё клип хийх юмсан. Мэн чи ой мань чи утсан дээр болно. Мэн чин шин дооны демо нөө бас та. Энэгээр хөрөх хөөх гэж. Тэгэхэр чи амар түүхий биш үү? Гайгүй юу? Бүр амар тийм түүх. Тийм үү. Тэгээ угаасаа wide arch-ийн түүхий чинь маний гэрийн мастраас сайн штэ гэж байна. <laughs> Түүхий яаш. Тэгвэл энэ дээр яг дараа нь файлаар авч байгаа л оруулчих. Дуу муу шаах юм уу? Энэгээрөө. Тий эсвэл зөвхөн ярьж байгаа юм уу? Аа дуу оруулчихна. Эхэнд төгсгөлт нь хоёр хоёр дуу. Тий. Зүгээр яг. Зөө зөө. Энд чинь дууны нэвтрүү. Эхэндээ манайд амар дуу дууны дундуур нь ярддаг гэж байгаа. Тэгээд сүултээ зүгээр л дуун дундуур ярддаггүй. Дураараа ааш. Дуун дундуур дураараа ярддаггүй. FM танил мэдрэмж болсон юм үсттэй. Аа. Үгүй. Ярен дундуур хамаагүй дуу тавьдаг. Дураараа дуу дураараа ярддаг. Тийм. Ярен дундуур дураараа дуу тавьдаг. Ашгараа. Тийм. Нон стоп яриа. Яран дондор шаалцчихж магадгүй. Шэл. Яг зөв ингээ бэлгээ сонсогдохгүй байдаг шээс те. Бэлгээ байхгүй болцтой. Ээлж ээлжээр яг энэ чинь хурууд чиж ирээш. Хурууд чийдэг шээс те. Мэд мэд ингэж гомо амьдралынхаа тухай ингэж хуваалцж болж байгаа юм уу? <laughs> Ингээл мэн гомо гэдэг хэлчлээ штэ. Биста. Аашаа. <laughs> Шийдүүлээ нэг төр шаах юм уу? Аа. Төр. Зүгээр мань зайн комеди багц шаагаад. Гурулсан багц шаагаад. Тийм 2 хоног моног ч юм 2 орой 5 дахь хагасанд юм яг нэг газар яг тий. 2 шоу болдог ч юм. Эхлээд эхлээд мань комеди мамууд шааж байгаа л тий. Эсвэл мэдхгүй ихтэй бас комеди үзэгч арай л үзэгчтэй зөвхөн бүжгэлж ирсэн хүмүүс бол нэг сууж юм юм нэг сонсох дурггүй л гэдэг биш. Оройн шаачж болно л да. Цаг өрөө шаа. Хүмүүс нь цаг өрөө. Гэтэ одоо писта дархан мархан эрдэнэт мэрдэнтийн писта клуб клуб тань писта өгзгүй шаана гэд клубүүдтэй яриа шаавал гайгүй шааж магадгүй те. Тийм шүү дээ болно шүү дээ. Тинчиж одоо үзег хүмүүс зөндөө байна шүү дээ. Тийм. Гоё гоё тайцтай гоё л газар байвал. Тэг ер нь амьд перформанс бас гоё амьджуулвал анх нэг Kendrick Lamar яг лайв шаажхтай юм сонь шаажсан нэг давхарлаж махварлаагүй шууд амдаараа шааж байгаа болохоор нэг яг сонио олоогоороо шааж байгаа. Тэгээ зүгээр ингээд баг MP3 дээр шааж байгаа юм шиг бүр зүгээр тгий шаажснаа. Сүүлдээ юу лээ? Ямар шоу блэ? Бас нэг late night show-оор орсноо. Хамтлаг амтлагтай болцоо. Яг тэр давхарлагыг нь ард нь ингээд вокал мокал шаацсан. Миний тэгтээ амар тэгж чадахгүй л дээ. Тэгтээ зүгээр live performance-ын дээрээ жоохон тэ ажиллавал сайжруулвал манайханд мань бол яг тийм анзаард шүү. Яг зүгээр яг дуулж мулж хат яг сүүлд хүннүү мьюзик дээр те ааших. Ер нь э, тэгэл амьд амьд юунуудыг ер нь гоё болгох болох хэрэгтэй. Амьд амьд хөгжим хөгжмөр тоглолдог бол. Тэгтээ шоу бис рэпрүүд ингээд одоо амьдаар ингээд перформ хийдэж штэ. Одоо ингээд дууга дуулж малаа те. Тэгэхээр ивчлэн ингээд цаана дууга явуулаад зүгээр ямар ч тийм ай маягууд биш айтай хамт те. Тэг зүр өөрөө дээр нь орилоо шааш тийм билээ те. Яг тэр нөө нэг харууд марууд клуб дотор матер зүгээр дуулж саагашаа зарим хэсгээр нь дуулж муулахгүй шааж идэж зүгээр зөөртэй саагцсан харуудын тэр юунууд мөр амар шаадагтэй бүр олоола тайлнаар гарч ирж байгаа ингэдэг аа тэг тийм л шоу шамаар байна те яг бүр Үнэн халуухан ер нь тийм л болох гэж чиг. Гэтэ тэр бүр яг тийм байхад бол яг моцны перформансууд нь барыг тгий шаадаг биз тээ бөөнөр. Миний шалаг цөмсөн биз тээ. Миний комедигийн шалаг цөм шаасан шүү дээ. Тэрэн дээр нь баста дараа нь яриа шаа маргааш нэг өдөр. <laughs> Эвтэйхэн зогсоо шаа. Яг тэр тий. Яг цөмөрцөн талын жоохон хойш нь харуулж тав. Дээр нь давуу мав хонжуулаа шаа. <laughs> Дэнжиг хотоотлын шаасан гэдэг. Комедигийн дэнжиг хотоотлын шаасан гэдэг. Тэр одоо хаана аа вэ? Тэр тэр хаягдсан бах уу? Одоо нөө хоон болж өөртөө хаягчин болсон гэж. Одоо гудамжинд гарсан шүү дээ өрхий. Одоо хин нэгний тийм газар масар ажиллаж гэр ороолын айлын түлээл болоо эц гэж. Баг <laughs> тийм биш нэг айлыг дулаацсан бол яг боян болсон юм. Шоо одоо яг Улаанбаатар хотын халуухан газрууд юу байна? Яг юм гоё нэг тийм залуучууд өөрсдөө газар нээж мэгээд ингээд дуулна. Яг юу хөгжүүлээд энэ тий болно. Даанч тэгээд яг Үгүй би бас орой нэг шоуны амьдралаар амьдрах гэж байна. Комедигаа л хийж болох. За манай залуусын эх хотын залуусын цагаа зөө өнгөрөх газар бол очноо клабууд нэгтэн байгаа. Өчнөө сайн DJ-нэр. Аа. За ингээд э, ямар урсгалаа. За та бүхэн vibe vibe 105.5-ыг сонсч байна. Аашгүй. <laughs> Миний хажууд Библ билгээ ирсэн байна. Яа, усаа библ билгээ ирсэн байна. Hip hop библ. Ягаан ундаага нэрсэн байна. Билгээгийн <laughs> нөгөө нэг юу дуунуудаас энэ дугаар дээр жоохон оруулнаа. Ахин зүйл. Хоёрхан дуул яваа шүү дээ. Харин та <laughs> Гардигийн демог нь явуулах юм уу? Явуулах юм уу? Бол Тэгээ хүмүүс гэхдээ демогоор нь хөрөг жоохон артист хүн чинь гоё, имиг гоё те яг финиш те яг сонсож байгаа хүмүүстээ яг бэлэг л гэж байгаа хөөх те. Тэгээ бүх юм ингээ яг дуусгаж байгаа гоё те сайхан багцалж байгаа гоё. Боож байгаа шүү дээ. Төгөл тэгээд. Тэгэхгүй нэг зүгээр нэг нэг те нэг хямдхан бас ташиг болчихно шүү дээ. Одоо ингээ микрофон дээр аим богч ажиллаа шатчихсан бүгдээрээ. За болоо. <laughs> Гардаа бол зэрж ажиллаж шаа. Сонсоход амар муухай чихэн чиртэл үүд юм бэлээ. За манай амраа болохоор одоо зуны амралтаараа ирээд байгаа. <laughs> Чикаго хотоос манай ирээдүйн ирээдүйн алдарч Анимашн артист. Нэр шүү Монгол одоо тэ Pixar-д орох гэж байна. Микрофон зуурж ирэх шиг. <laughs> Зүгээр ойрт. Ирээд юм бай. За э, энэ ташрамд Америкт э, зугаа. Хөдөөнийхэнд Америк хөдөөнийхэнд амраач мөр үнэн ширүү хотоос ирсэн штэ. Чикаго. Шайрак. Дайны талбараас ирсэн. Байн бай. Тэр нь юу юм бэ? Тэр яг аюултай айл хэсгээрээ тийм болохоос ирэх гоё утаар бол гоё шүү дээ. Тэгээ тэр аюултай хэсгээр нь явжсэн үү? Тэр чиг тэр аюултай хотоос нь ирсэн шүү дээ. <laughs> Аюултай газараас нь ирсэн шүү дээ. Чикаго тэр чиг. Тэндээс хоол холгоосон. <laughs> Чи хипхоп үсч чам чам тийч бууд шүү. Харуудад бууд болваа. Харууд буутай шүү дээ. Э, тийм амар бишээ. Эвгүй эвгүй юм харж ирсэн нь Америкт энэ буудалцаа модалцаантай. Тийм амар болох. Ер нь яг миний амьдрдаг ер нь байдаг хэсэг төрөл тийм болж байгааг. Дон л болох гэснээс тийм буудалцаа модалцаа амар болохгүй шүү дээ. Гэтэ намайг яг Чикагод яг чамдар нэг атсан өдөр шууд нэг хүн галт хэрэгэнд дайруулаа өгсөн мэс яг. Тэгснээ миний галт хэрэг жоохон хоцорч уцран шага. <laughs> Яг тэр зам дээр нэг хүн дайруулаа дуутай өнөмчлөө өстэй. Зөвөрл хүмүүс өгч идэг шээс. Тэгэл зүгээр Тэр нөө э, богоноос нь бууж ирж байгаа хүмүүс те тэр хавьд нэг accident болсон юм шиг байлаа. Some guy just died or something something. Тэгэж зөвөрл casual зөвөрл те. Юу ч болоог юм шиг ярьж идэг. Том хот гэхээр тийм л үт юм шиг. Цэмтэн жунглийн хоо штэ. <laughs> Гэхдээ яг гэхдээ яг нэг гэхдээ яг нэрээ тийм бэлээ. Та хоёрын нэг тийм зург байсан аахгүй юу? Цаан зүгээр л уу шиг өндөр өндөр зүгээр л юм Тийм нийл байшгүй шаацгүй. Өдөрсөн оройжонго дуу тавьсан тайлаа. Дуугаар яаш. Дуугаа явж байхдаа ингэ бичлэг хийж байгаа тий. Гайсан. Дараа нь ширми гэсэн тий. Чикагод нэр яг цагдад баригт гашгасан шүү дээ. Тэр ярьчихгүй. Тэр бол Чикагод л болсон юм шүү дээ. Бот хоёр Чикагод За. Эндээ За яг Чикагод тэгээд сэжүүр авчихсан шүү дээ. Сэжиг. Сэжиг. Сэжиглээ шаач. Мэд ер нь энэ дугаар дээр амар өөрсдөг амар цагдаа нартай баригдаг байсан. Амар шин хүн төстэй нар шиг ярьчихв. Цав гахалдаг байснаа ярэ шаадсан шүү дээ. Гэтэ энэ би бол яг зүгээр энэ бол те зүгээр яг өөрсдөө таниулах ашиг. Дүндөрөө. Тэгээ энэ нэвтрүүлгээс гэхдээ бид нарыг одоо те зүгээр сериосны юм хэлж гин гэж энэ нэвтрүүлгээс нэг хэсгийг авч те нийтэлж митэлж яхам бол тэр бол э, Тэр бол тэнэг шүү. Энэ бол зүгээр л зүгээр л тэнэглэлтэй. Зүгээр л э, хошин одоо юу гэдэг чинь зүгээр. Зүгээр л ярьж штэ. Залуучтай сайхан. Ерөн сайтад ер нь амар их хар пиар хийдэг болсон тийм. Тин тим хийж баталгаагүй юмнууд нийтлэгтэй. Нийтлийн нөгөө нэг тайтл нь л амар сүтэй юм шат. Тэгээ уншингуу зүгээр нэг зүгээр аа шат. Яг тайтл амар тийм тэгчээ гэж худлаа шаасна. Яг уншингууд зүгээр л нэг э, вебсайт болохоор нөө зараараа мөнгө олох гэж байгаа. Амар сүртэй зураг мөр тавьшаал өөр худлаа юм зураг мөр шаацсан юм байна. Нэг нөө зараараа л кликерэл мөнгө болоо шагнал. Sweet Kitchen гэх групп дээр нэг эмэгтэй хүн нэг ингэ шалдан эмэгтэй хүний зургийг тавиа шаацсан. Энэ хүүхэн үлээ энэ 82 81 оны завхаа хүүхэн болоосоо гэснээр зөв Sweet Kitchen гэх нөө хоолны групп үү гэжтэй. Амар олон мянган хүнтэй. Шэр. Тэрэн дээр зөв тавиа шагаа. Манай нөхрийг эргүүлээ. Хүүхэд нөхөртэй хүн эргүүлж байгаа юм эргүүлж байгаа гэсэн зүйл тэр эмэгтэйх нь яг шалан зургуудын тавьсан байдаг шээ. Миний нөхөрлөө ийм зургууд явуулаад байгаа. Тэгээд ичгүй бахаар нэн дээр тавилаа тэр гэж. Чи тэрийг харж сааснаа э, гэж. Үгүй хөхн мууга бобор хөх хөлий гэж. Мэн бол арай жоохон light skin дуртай. Шиснээс аашаах. Тэр нэг Монгол шин порноодын талаар ярих уу гэж юу штэ Jade Love. Jade Love. <laughs> Монгол Монгол Jade чи ямар чулуу хилээ тэр биш та Монгол. Тан штэ тан. Тан манан тийм нэртэй бах те тэр охин ста. Яа тийм биш те. Jade Love. Үнд Аз нэртэй шастай Jade. <laughs> Asian sensation <laughs> нэртэй. Корея Корея гэж аваа те. Монгол хэм бол монгол чиг хэмжээс танаа. Үгүй чин зүгээр тэр дүрнэл юм шиг. Дүрнэл тийм актер тийм Тэгээс тэр сайтн дээр шууд Mongolian л гэсэн байл шүү дээ. Энэ зүгээр яг тийм төвжилж байгаа болохоор тийм биш. Тэг хэр хэр өн ер нь ер нь гой. Яг л порно шүү дээ. Яг л зүгээр нэг хар бистатай шаалцаал. Аа. Чүзээг юм уу? Хүзээг шүү дээ. Ман чи биста 1080-аар татсан шүү дээ. Тийм. Тэр биста. Бүтнээр нь биста. Хамаг юм харагдчихна. Бүх юм шүү дээ. Яг Монгол. Угаасаа яг Монгол хүн байл биста. Англиар хэлж байгаа акцент хүртэл те. Юу лээ. Тийм нэг охин байлаа шүү. Аа хөх юу лээ хөх монголчуудаа аашх харийн улсад аа тий үсийг нь хусах хэрэгтэй. Одоо амра Америк руу тий сүнэн амра Америк явах та очоод үсийг нь усаарай. Завхаа эмэгтэй. Аашис. Тэр одоо ээж болно шүү дээ. Хүний ээж болох юм байж ийж аашгаа. Гэтэ тэр бодоод байхад одоо тэр чинь бол зөө юм царай марийг нь харсан ч гэсэн зүгээр яг нэг гайгүй айл мэл нэг Америкт сурж исэн ч юм уу те нэг амьдрдаг юм ч гэсэн амьдрдаг болсон нэг охин байгаа штэ те. Тэнгуутаа тэр чинь бас ээж аав нь Монголд юм уу эсвэл тэнцэнэ баг хамт шааж байгаа штэ. Тэнгуут бас та тэг юу гэж боддог бол үгүй тэр чинь тэгэл нэг агентлагт орцсон морцсон гэж баг мэдэн штэ. Тэгэл бас та юу гэж боддог л хүүхдэн тийм порно шаагаад байгаа юм штэ. Тэ? Хамаатных мамаа гоё биш л баг. Дүү мүү ихч мэгч нь олоо харчиж байгаа шээ. Ер нь порно ээж нь гэдэг чинь эцэг хүний хувьд жоохон ер нь фейл шаасан л гэсэн үг юм шүү. Тэ охин нь порно гэж шахаад хар хар бистад шаалгуулад байл тэ. Би бол тэгж бодож харна секс царай мараа шаацтай. Харж мар санаж шаа. Хүртэх гэж шаа. I know what's going, what's going on here. Гэж ийм шаацтай. Snapshot. Тэмүр өгөн юм шүү. Уусаа хилтэй хитэн л үгээр. Хил мэлээр уруулаад болоод байна. Секси харшаа гашаа. Яг нэг порно харшаа. Smooth. Tasty харс. Ааш. Хар бовч tasty шүү. Ааш. Chocolate. Э шоколад мэдхгүй тэгэл ер нь нэг тий бас зарим монголчууд хит туйлширдагтэй нэг хит зүв байх гашаа одоо бүр тий чи наад хөхөөрөө ангир ангир өрөө амлуулна үсттэй тэгэж юм тий тэгэл угаагаал тэр чин зүгээр л болчих шээ монгол эмэгтэй хүний тий За нэг хард шаалгууллаа тэгээ алаа угаагаал зүгээр болчихно шүү дээ биз тагшаахгүй. Гэр чи өөрд үлдэхгүй шүү дээ гэж. Тийм биз дээ. Тэр чи уусаал эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн секси гээл те. Тэгээл ингээл яг л яг л адилхан шүү дээ. Э? Гэтэ ер нь та нар ер нь ягаад энэ ер нь хүн болж төрөх чинь их сонтой гэж шахах. Тоглоомд байгаад байгаа юм шиг байна. Сүултээ бүр сүултээ тэгээ санагдаж байгаа юм байна унтаал өглөөс ирээш яагаад тий <laughs> зүүдэнд амар зүүдэндээ бүр ингээд амар яг жинхэнэ юм шиг зүүдлээ шагаа жинхнээсээ ингээд санаа зовж байна яг нэг зүүдэндээ нэг асуудал тулгарсан тэгж мгээ шайдснаа яг жив жив жинхэнэ юм шиг шайдснаа яг сэрэнгүүтээ шал өөр ертөнцид юу вэ гэж шаа тоглоом шиг шаа гэхдээ явста Монголын можууд яг <laughs> Монголын залуусыг Монголын залуусыг үнэхээр ивент итгэж чадж байгаа те пүсийг. <laughs> Можуудаа хайртай. Энэ юу юу гэдэг лээ? Юуг дайлмдуулаад энэ энэ дашрамд энэ дашрамд можуудаа хайртай гэдэг хэлгс юм а. Та нар та нар гүүгээр бид нар чинь яанан блэ? Аа. Shout out to my host. <laughs> Энд чинь нөгөө нэг ингээл махны чэнжүүд ингээ яг мах амир ирэлт хэрэгцээтэй үед маха бариад бүр үнийн ихсгэн шахаад байдаг шүү дээ яг тэр үед яг төр яг нөөц юм ах гаргадаг шүү дээ хямдхан өнөр яг тийм шүү яг алны дистрибьют дистрибьюторуд ааш тэгээ сайхан тараага ард олонд сайхан хүртээгээ шагаад анх бол нэрээ үнэхээр яг моож охин дээр л тайлжсэн тэгээ арьда моож дээр тайлж лөө үгүй лөө манчи чиг үнэн ч хайр дээр шалаа аа манчи гардаж нэрээ үн чайр шаасан биш те яг манитас хамгийн яг ёс яг яг л те Яг зөв шаасан байна штэ. Дараа нь бол нэр цэвэр. Мен ч ер нь цэвэрх юм стаа штэ. Гэтэ Тэ. Цэрхэн биз дагараа л үлч. Ааш. Энэ бова өнөрлөлтэй. Ааш. Би итгэхгүй байна. Ааш. Бовыг өнөрлөж зүгээр л байгаа юм штэ. Ааш. Сейф кард нэрч байна. Ааш. Зүгээр л байгаа юм штэ. Аа. Шууд үнэлчихэд их шээстэй. Энд юу болж байгааг мэдэхгүй бааса бид нар бүгд шалтан байна яг одоо. Ааш. Яг одоо амраа миний боог барьцсан болооч вэ? Ааш. Зүгээрээ мэржилээ. Энэ өрөөнд чи одоо хамгийн том бовтой нь хэм блэ? Ер нь. Амраа. Яг боссоноор. Амраа юу бэлгээ юу гэдэг. Энэ хоёр дүвэлдэх хэрэгтэй. Та хоёрын ширээн дээр гаргаад тавь та. За яг энэ дөрвөн хүнээсээ үлтэй яг 50 50-аар ахын болшоо гард мэнэр хасагтан тий. Дөрвөн асуулт ээж тий. Гард бата хоёр нь алга болно шүү. Билгээ тэгснэ. Ээжээсээ асууж басах. Pussy Beauty рүү залгаал асан шүү дээ. Pussy Bible Pussy Bible хин рүү хаашахгүй. <laughs> Pussy Beauty. Pussy Beauty. Тий. Юу юм? Аа. <laughs> Busy Beat гэдэг нэг бидний нэг танил уу? Mutual friend үү? Араа. Гэтэ ер нь бол амраагийнх нэлээд том те. Ер нь бол амар том. Бүдүүн. Амраагийнх амар том. <laughs> Тэрийг үз. Facebook дээр, Facebook дээр амар санаа Отгон Баатар гэх том бовтой залуу байна. <laughs> Гаднаасаа тэгж харагдахгүй байж магадгүй. Гэтэ. Схем дотор одоо нэг яд нэрийг бичсэн мэт ч те. Орс Нутган Баатар. Ер нь бол э, бид нарт итгэж болно. Бид нар бол харсан багаас цуг нэг бэлгээгийн герт нь хамтал сааж өслөө шүү дээ. Би тэр үед бол мань лайк салттай байсан. Лайк, лайк. Гэртэ минь саажсан бичлэг хийцэн байдаг шээ. Хэдүүлээч тэр үед порно олдохгүй те. Нэрээ нэг нэг DVD болоод доогоор шаарч шээ. Утаа устгаач яа гэж тий. Би бүр өөлөх гэж шагаадсан тий бүр устгаач яа гэж. Сериус нэг яг нэ Элена Владимировна шиг тарсан бол яана. Тий. Сургууль даяар нь Bluetooth-ээр тарааж байгаа лувсан мусаа багш нарт үзүүлэн шаачвал. Маа лайк салттайг мэдчихэж штэ. Нууц ташаалын арга. Лайк салтчих штэ. Ийм West Side ийм алаа ингэс нөө саадаг огтдод гэдэг шиг нөө вэсайд ихтэй тупак шиг хоёр хоёр хоруугаа ингэж байгаад яг вэсайд ааш MS 13 юутай ааш блэд блэд салттай шиг нэг нэг өрнө нэг найзтай хамт саадаг шиг тий тий тий хоёр дөрөв боо оршоо гэдэг <laughs> Зүгээр энэ яг дөрөв жигсааж байгаа ингэ сааж байгаа. Blood Common тэгвэл яг цусаар тавьдаг ааш. Яг цусан тангар өргсөн андууд болдог ааш. Яг л дөрөв боо байж та. Тэгээ та хоёрын тунж үлдээд нь штэ. Зүгээр яг цаад яг босгож байгаа харуулчих. Жигсааж өгсөн аашгаа тий. Та хоёр амин шүүгч ярьсан мэрэ шаа. Ой сая 50 50% авцсан одоо бста үзэгчдийн саналыг авчихсан бста. Үзэгчдийн саналыг авилтаа гаргаа тавилтаа. За яг та хоёрын яг нэг яг нэг тийм дундаа яажсан охин байгаа. Аа. Тэр тэр залгын малгай. А тэгс нөгөө охиноос эргэлзэж мэргэлзээ те. Юу илээ аа. Тийм охин байхгүй лээ та хоёрт. Аа. Тийм охин ч гэсэн манайд ер нь ихтэй та хоёрыг харилцаг нь харцтай. Гэтэ яг яг хажууд яг хажуу хажуу талд нь харж байгаагүй юм байна. Тэ яг зэрэгцүүлээд ааших гэдэг. Гэтэ боо болгон адилгүй шүү дээ. Ааших бөмбөг бөөрийн хин штэ. Бов хүүлнэ өтер гэж байна. Нөгөө нэг комеди дээр сте бовны талаар ярьж хоёрын зүгээр октода юу сте бов бовны хэмжээ хамаагүй сте үгүй хам бовны хэмжээ хамаатай үстэй гэсэн юм байна. Нэг их хамаагүй гэж орилж байна. Хамаагүй юм шиг үлээ. Тийм болохоор хоёул гайгүй штэ. Бас биста том жижигээс илүү биста стамина мамина. Тэг яг тэр зөв спотыг олох хэрэгтэй юм шиг зүгээр писта цуцхгүй шаад писта амар шаах юм шүү. Гэхдээ яг work hard писта. Work smart юм шүү. Яг зөв газар руу яг зөв <laughs> зөв юунуудаа те. Тэгээ яг өөрийгөө жоохон нөөцлөлтэй яг тавилтаа тавилтаа амар тийм эвсэлтэй шаад юм шүү. Яг бүр ингээд янз бүр дотор нэг янз бүр хөдөлгөө шаад. Бүх өнцөг бол баг могоо явж байгаа юм шиг ингэж уян уян тийм уян хатаа ингэж нэг шахуурдж байгаа шиг. Болжчихсан баораа. Зарим зарим бовных нь анги тэр уг хэсэг мэсг нь ерөөсө дотор хизээч орж үзээгүй байдаг шээс тэр. Тийм урт бовтой шээс. Тийм урт алтай Африк өхнүүд ер нь том байдаг те. Уусаа уртаас илүү тэр өргөн нь илүү байдаг гэсэн. Өргөн нь нөлөөлдөг гэсэн. Яг дүүргээд ингээ яг сунгаад оо. Яг арьснуудыг нь үрж өгч байгаа ш дотор арьсыг. Ааха. Тэгвэл нэг цаатлын тулаад нэг хэрэг байдгүй юм шиг. Тулгаараа савыг нь л тулна ш. Тэгэхээр жоохон өвддөг бах те. Жоохон. <laughs> Гэтэ зүгээр зарим охтуудад тэр өвдөлт нь гоё санагддаг ч гэж магадгүй. Яг нэг яг л анаал хүчтэй яалга болох ба. Анаал ч одоо таашлахгүй тэр өвдөлтөөс л барыг таашлаа авч байгаа юм шиг байна. Тэгээс яг нэг адруугаа хэлж байгаа. Тэр анаалаар тавиад идэв л шүү дээ. Би уусаа тийм нэг тийм мэдэрдэг юм байдаг юм гэсэн шүү дээ. Тэрнээс стимулэйт хийнгүүтэй яг л. Аса Акира шүү дээ. Аса Акирагийн бас нэг оролц нэг подкастаас олсон хөөхгүй. Тэгсэн чинь яг double penetration бол нэрээ үнэхээр би ер нь эмгтээчүүд юу юу юу мэдгүй байгаагаа тий. Тий. <laughs> Та нар ерөөсөө тий ямар их юмнаас хоцорж ийн ухааны юм ярих гэсэн. Үнэхээр бүр би кичээч гэж байна. Би нэрээ бүр хитэн залуу чам хөлгөр дөрөл үзүүлээ шаа гэж. Тэгээ тэр чинь яах вэ тэгэл. Зиндэ, зиндэ. Вачха, вачха. За, халаан голор. Гэтэ амар гоё л гэж сонссон. Би бөхсдүүлмээр байна гэж яах гэх тий. Эрэгтэйчүүд яг нөө юу яадаг болов яг нөө богоон шах нөө араасаа хошногдуулаа урд тий. Тойрог байлаа шаагаа. Эрэгтэй эрэгтэй хүмүүс бас тавьдаг гэжтэй хошногоороо. Зүгээр бити төгжээ. Зүгээр шууд онгол. За хэдүүлээ. Оо хэвста. Фейл дэш. За ингээд танил мэдрэмж шоу маань үргэлжилж байна. Ашиг. Юм бэ? Тэм бэ? Доктор З. Z-boy. Их маш их ховор амтын явж. Rare species. За өнөөдөр чи одоо их уралтай болоод байгаа юм байна. Би нэг юм гайхаад идэв. Одоо лесби месби штэ тий. За тэр чи одоо биста нэг нь нэг нь ингээд эргэтэй боллоо шүү дээ. Нэг нь <coughs> одоо арай жоохон давмгаа ёо. Эргэтэлэг мэрэгтэлэг шааж идэв шүү дээ тий. Эргэтэлэг мэрэгтэлэг шааж идэв шүү дээ тий. Тэгээ тэр одоо биста Тэгэхэр чин нэг нь эрэгтэй байхыг хүсээд байх гэсэн үг чинь нөгөөтг нь тэрийг бас эрэгтэй байлгахыг хүсээд байх гэсэн үг чинь иршүүд те. Нөгөөт нь эмэгтэйгэр нөгөөт нь эрэгтэйгэр те. Тэгэхэр чи одоо яах гэж тэгээд Тэгээ шаалцтаа тэд нар ч бас хиймэл боо ашигладаг штэ. Тэгэхээр тэд нар яг эрэгтэй хүн үсээд байгаа юм шиг яг яах гэж лесби байгаад идэм бол тэрийг ойлгохгүй. Яг ингээ өөрсдөө болохоор эрэгтэй хүн байхыг хүсэж секс хийгээ шагаа хиймэл боо мовтой нэг нь эрэгтэй л мэрэгтэйлэг. Доминант шагаад. Бас нэг охин байх охин байгаа шагаад байдаг тий. Зүгээр эрэгтэй хүнтэй шаалцахгүй заавал охин байх гэдэг. Сүмэрлэх хиймлэр заавал боо. Аа. Тэгэхээр нөгөө нэг бараг эмгтээлэг нь бараг бисексуал юм шүү. Эрэгтэй хүнд бас шалгуулах дуртай. Аль эрэгтэй л гэн үү? Нөгөө нэг эмэгтэй л гэн хоёр лесбигийнхаа нөгөө нэг тий. Магадгүй. Гэтэ нэг нэг та нар Тила текила гэдэг мэдхүү. Нэг MTV-ээр гардаг тий. Үгүй Аз Аз штэ Тила текила. Мексик байхгүй. Аз Мексикийн л ирлээ зөх. Вьетнам Вьетнам Вьетнам Вьетнам шигтэй нэг э, жүнгл жүнгл Аз ста тий. Тэгснэ нөө тий. Тэрний нөгөө нэг нэг юм тэр чин бисексуал юм билээ штэ. Тэнгүүдээ нэг лесби хүүхнүүдтэй тэгснэ бас нэг эрэгтэйчүүдтэй нэг нэг нэг ганц бие хүмүүстэй өрсөлдөө шагаад идчихтэй. Bachelor гэдэг нэг тийм шоу байдаг. Нэг яг үүтэй нэг нэг эмэгтэй хүн дээр бага эрэгтэйчүүд өрсөлдөөлтэй бүгдэнтэй дэйт хийж үзэж мүзээ шагаад байдаг. Тэрэн дээр яг яг хамгийн сүүлд шалгарсан яг нэг тэр нэг лесби нэг эрэгтэй шалгарсан хөөхгүй. Тэгснэ нөгөө нэг лесбийн зүгээр гал унтрах гал сөнөгч өгдөг шээс яг эрэгтэй хүн шиг амар болчлог шааж ус ийм талимаг ус мөстэй тэгэхээр шил тэнэг Тэгснээ нөгөө юу эргэтэйгийн сонгоош зүгээр. Бовыг сонгош. А тэгэхээр тэр эргэтэлэг лесбийн болохоор биста яг тийм бас эмгтээчүүд тогтоо. Тэр нь тэр нь бол яг жинхэнэ лесбийн юм шүү. Биш ээ биста нэг нөгөө би энэ тийм хөстөө эргэт сатгийн санаа нь эргэтэй байдэн штэ тий. Тийм юм шүү баг. Тийм тийм баг тийм л тийм тийм. Гэтэ тэрийг бас бас манид бас нэг сайн баяшиг шиг зарлсан гэсэн юм байна. За хинтээ салж мөрөө. Тэр Мишель Родригес ч үртэл өөрөө лесби месби гэж шаансан мэт. Бараг тий халдаа явалдаацсан нэг. Пүси мүси долоочлсан. Шүүл өдр гэдэг. Аль аль алийн сонирхдаг мөрөгтэй. Эртэйг нь сонирхдаг тий. Кристиан Стюарт. Өш хин гэсэн. А хин ч багөр бүр гей болсон штэ нөгөө хин блэ. Inception-ээр дулааддаг. Тийм бэл. Эл Эдвард. Лесби лесби гэж шаасан. Тэр ихтэй бас нэг хараас нэг ив хаагүй шаагаад тийм эмгтээлэг биш. Жуно байсан. Юу юун дээр тоглолт юм уу? Twilight дээр. Inception аа. <laughs> Twilight дээр чинь Christian Stewart. Үгүй тий. Үгүй үгүй Twilight дээр чинь тэр хин чинь бас гомо юм шүү. Эдвард Эдвард чинь хинтээ өрхөж шахаад болоо одоо. Stewart өрхөжсэн. Одоо мэдгүй одоо мэдгүй. Өмнө тэр өрч нөгөө ясалжсэн чинь нөгөөх нь директортайгаа явалдаа шатсан шүү дээ. Тэгээд нөгөө барилдаж марилдаад сэтгүүлээр амар гарч мараад. Хин араар нь тавьчлаа. Яа Christian Stewart нөгөө нэг тийч нөгөө нэг Snow White and the Huntsman тоглоод Snow White-ын дээр тоглосон шүү дээ. Тэрнийхэн директортойгоо бүр амар тэмүүлсэж байгаа зураг мураг нэтэр тараад тэр гисэн чинь нөгөө Эдвард амар тэр хоёр амар мулцсан муслаад Кристиан Сварт нууцлаар гэж уушлахгүй юм байна. Кристиано Роналдо байх ямар хэдэг бол хоёр биш. Зөөр төгс шат, зөөр супермен шат. Тэ нэр Роналдо байх ямар хэдэг бол лаа. Боон зүгээр өрчийцэн байдаг гэж хөхөөсөр байгаа дэвтээдэг шах. Хизээч дэвтэлнээс гарч амждаг шат тэ. Дараачих нь хөх хэстэн байж лээд. Э, амар хөхнөтэй өрхтөгтэй ер нь хэвээр. Ирина Шайк. Ер нь хэвээр одоо нэг хинтэй шаа. Брэдч чинь тэ. Мэд одоо юу вэ хэвээр? Сорон сэтгүүл өгөх шах оддын амьдрал үү гэх шиг. Тийм. За бараг Америкийн одууд бараг дэлхийн одууд болоо шаштагтай зүрэг тэр нь юу гараа сэтгүүл мэтгүүлэрээ Монголд хамаатай юм шиг зүгээр ньюс цэгмэн дээр зүгээр тэгсэн гэдэг шиг Анжелина Жоли хүүхдүүдтэйгээ дэлгүүр хийсчээ. Тим нүдэ явж идэг шиг. Монгол тэрийг унших биш та байхгүй шүү дээ. Одоо тэр дэлгүүр хийсгэр одоо манит одоо яг яах вэ те? Бидэндээ л адил дэлгүүр хийсдэг юм байна одоо. Аа тэгж бодох хэрэгтэй байхгүй дэлгүүр хисчээ тэргээ тийм Монголын эдийн засагт хамаарч байгаа заа яа гэж. Тийм үстэй бодлоо тийм. Очууд чиг Америкууд чиг анжилны жилийн шопинг хийх лөө. Ирэв шүү дээ. Дандаа Монголоос босод оронлуул ирээд шүү дээ. Одоо нэг Монголоос ирж нэг Макгрегор үл нэг Монгол охин өргөж авсан охинтой. Аа, Obi-Wan, Obi-Wan тийм. Ямар Макгрегор үл. Evan Макгрегор. Steven Seagal ч гэсэн аашгүй. Тэр чинь мөр Монгол. Наадмаар явж байгаа ш. Тэр хин чин Мишель Родригес чинь Монгол цустай юм настай гэд хурж ирээ сте тий. Зөрүү жил илүү. Монголд ирсэн сте. Тийм. Чи ирээл явцсан байсан. Бичлэг мишлэг хийж мэдсэн юм. Дипло чи Монгол цустай гэлөө. Аа. Тэгээ сая ирлөө. Тэр Монгол ус зөгч илээ шүү. Дипло гой шаасан гэж л штэ. Яг яг Америк дижин чи үзсэн штэ. Тийм үзсэн. Гой шааснаа. Аа shit яг хоо зүгээр угаасаа яг хоо mix chicks нөөр л хэлээ л дээ ялч. Гэтэ тэгэл пста нэг гой уур амсгал нэх амар бол байгаагүй пста. Тэг хүн үнээс л хүн байсан. Хүмүүст нь амар цөөхөн пста. 200 хөрсөн үгүй юу? Тэгээд дундуур тагмаг тасарсан ш тас. Тэгээд удаагүй л дээ. Нэг 1 минут 2 минут тагмаг тасарсан. Чи яга дандаа хорвогийн хар бараа нэг харж явахыг сонгодог юм бэ? Аашиг. Аашиг. Тэглээ Тэр нь тэнд хийвэл хэрвээ corporate байжсан амжилт болохгүй юм. Амжилт болохгүй. Амжилтыг тий хаанаас олох вэ? Аа шиг. Зүгээр нэг үнэн зөрийг пик шамаар энэ яг нэг хараадын параа шиг хөлс мөснөө ажаа. Бондор нэг биста хийж мигээ шаад. Өчтөв биста яг хом хом тэр нэг хитэн стриптизч дээр хөлслөө шаваад бүр аим шав. Аим тий. Гэрэл мэр тусгаад яг сайн тайзны гоё шавал. Маа гэр стриптизч бүжиглээ шав. Хүрээнд тэр лиг хамаагүй шүү дээ. Зөв бүжигч шүү дээ. Стриптиз клуб зөндөл шүү дээ. Оранж клубээс зөв хөлслөө шавал шааш та ааш. Тий. Тэгэл биста. Тэгээд нэг яг ийм нэг нэг том том trap хип хоп шээ. Маа шавал тий. Улаан гэрэл мэр шаачвал тий нэг юуны зүгээр асаагаал тэр үедээ асааж байгаа л тий. Утаа матаа шаагаал. Гэтэ тэнцэн нэг ганц хоёр security security тавихгүй бол. Уусаа security тийм шүү дээ. Станаар. Сохто биз станаар нэг бүр тайж маажран гараа хурж мөрөө шаагаад биз та. Юм уу масгаа шаагаад. DJ-ний юуны төхөөрөмжний хажууд биз та пиво тавьж явж байгаа ш. Чирэмэрэ хөдөлгөж мэдлэг ш. Миний нөгөө нэг DJ-ний нэг энэ дээр мангар болоодо пиво асгарч биз та. Энэ энэ кибордон дээр пиво асгарч ажиллахаа ойлж ирсэн. Basement-д ер нь ажиллаж ахдаг шаг. Ширүү газраас шанс тий. Ширүүн үү? Аашгүй. Гэтэ тэг шаавал чи баста бас нэг DJ шаанаас тий. Мэн үү? Мэн тэгэл таленттэй л ажиллаж штэ. Тий, тий. Бол мал хөдөлч мөдлөөл тэгэл яавал яаш тий мэн чи бол шаг төрлийн мэн чи бол мистер энтертейнмент болох гэдэг байгаа штэ. Гарч ирэл тий. Юу юм юм хийдэг штэ. Дуул дуул. Дуулахаас бос тий шаан да. Аашгүй. Кизомба. Кизомба. Билгийн яриа жоохон сонсогдохгүй байх шүү ашиг. Хүчтэр тэр Кизомба. Кизомба Passion Party 3 дахь өдөр болгон паркийн тэр нэг хар хар сувд гэдэг. 3 дахь өдөр болгон юм одоо. Очил төлөвлөө. Ааш. Тэн дээр Кензомба гэдэг бүжиг нь өөр зүр өгцгийг өнөх гэдэг шээстэй. Нэрэ бүкс бүкс харах гэсэн залуучууд бол байлаа. Би бол бүксийг сайн харсан. Би бол бүкс харахын төлөө би бүжиг сурахад бэлэн байна. Аа нэр эмэгтэйчүүдтэй танилцахад бол юм. Ойртохын тулд яа тийм те. Тэгээ чи бүр яг бүжгэндээ сайн болоо шаачвал тэгэл яг чамтай бүжиглэхийг хүсэн шүү дээ. Яг муу бүжиглдэг залуучуудыг шууд голоо шагаад байгаа шүү дээ. Тий, намаа би мэн гологцсон шүү дээ чи очоо. А чи бүжиглэх. Нөө яг нөө бүжгэн мэдхгүй Тэнгүүд ч эрэхтэй нэг яадаг гэсэн. Эрэхтэй нь ингэж яг өдөртөө тэр яад нь тэгээ шууд ингээ харж аваад би юмтэй бүжиглээ шаачтай юм. Тэгээ нэг ай дуусаад шууд ингээ хүнээс солиол за татай бүжиглэх уурал. Тэгээд биста тэгтээ бэлгээд бүжигчин болол яг нэг бүжигчин царайтай шааж байсан. Тэр ингээ бандерас улаан сарнаа. <laughs> Аманда зүйт. Тэгээ зууж өгч мөгөл те. Тэгтээ яг бэлгэнд бүжигчин царайтай секс юм гэсэн. Үсээ яг хойш нь гээлдэл. Гэлтаатал нь өхөрт олоолгоцсон юм шиг шагаа. Өхөр нөгөө өхөрт долоолгоц юм шиг шаадаг ус санаж байна нөгөө. Гэрэл нөгөө ивэл нэг бандтай нөгөө 0 засралгаан болгоноор ороод нэг өхөр долоолгоц юм шиг үсээ бүр усаар өгтлэн нэг ингээд норго хойш нь дараа шахаад идэг юмсэнтэй юм ста. Чи 45-ыг мэд чи 45 байх уу илүү намайг асуугаарай гэж шаадаг. Нүд нь улаагаа шаадсан. 45 байх юм бол чаалаа шүү өдр гэж шаадсан юм ста. Чи нэрээ эвэлтэй ирээд уул цаг юм уу? Уул цаг шүү дээ. Хоёр чин бест байсан биш үү? Уулан тий. Эвэл чи маш их оролддог байсан тий. За за хинч мэдхгүй сонсогчдод яг яг нэг нэг тийм хүүхд байсан ба зүгээр амар найзлагч оролддог тий. Тэр хоолнд өөрч мөрөө шээ. Оролддог нь жишээ зүгээр тэгэл хальт найз. Ямар оролддог? Намайг хоол хоёроо хоолнд өөрж өгч шүү. Зүгээр хамт хоол идэм байдаг гэж. Чам бөхсдөгч байсан биш үү? Чи тэг идэхгүй байсан юм муухай юм чи. Мэ тий эдсэн шүү. <laughs> Чи ижил таараа гэж. Өөс тэр эмгтээчүүд ингээд нөө яг эхтэй өнийг яг тэ эхтэй өнийг өөртөө ингэж өөртөө дурлуулмаар байвал ингээд сарын тэмдгээ хоолнд нэгээд өгчдөг гэж үнэн үү? Зашаал да. Тэгээ тиймэрхүү зүгээр нэг тийм дон юу юу гэдэг юм. Тийм яг сонсчихсон юм танаас тийм. Тийж байгаагүй л тийм. Манай яг тэгүүлсэн юм шиг байна. Аа шаах га давслаа бас юу шүү дээ. Гэтэ яг яг яг сарын тэмдэгтэй үед нь секс хийсэн та нар. Аха. Ер нь хэр санагддаг. Тэг л яах вэ? Тэгж мууга санагдаагүй шүү дээ. Яг тэр нэг тийм төмөрлөг өнөр. Тэрийн долоочсон уу яг зүгээр мэдлгүйгээр. Долоод долоод дандаа ихэнд анхаар ихэнд анхаарал анхааруулах ордог. Тэгсэн байгаа шүү. Тэгсэн байгаа шүү гэлээ. Аха юм хилдэггүй байх шээс тэ. Зарим зарим өхтөө тэгдэг гэсэндээ яг сарын тэмдэгэн дээрээ яг шаалцсан гутайг боон цус олцсон байнгут шууд чи миний охин насыг авчлаа гэтэр гэж. Тэгдэг шаажч тэ. Одоо юу гэж бодож ийн энэ гэж. Тэ. Чи тэгээд одоо ингээд тэ. Үзүүр яг нэр төрөө хадгалах гэж тэгдэг байх тас. Яг тийм бол болж л байсан баг. Тэгээ шаадаг гэсэн юм уу? Амар яолж болтой. Яа. Гарш угаасаа жоохон өвддөг юм шүү. Баста цус мас гарцсан баг шаа. Мэдэх хөстөө мань алдаа гэж үзэх болохоор их шах. Бохож ажилласаар л. MC чив. Чубака. Пюклок. Чубак ап чувабака гэх. Аста. Тэгээ тэр түүгээ би энд танил өдрөөс тэр ярьж л энийг яагаад шаатсан бэ бүр махилгаа шаатсан бэ. Аа зэгш төлхөөрийн асрам махилагцсан байна. Ангаал юм байна. Жапан. Богоолцсон биш яг тий. Бэлгээд хийчихсэн сувенир. Жапан. Jafar ашиг. За одоо энэ ер нь 100 ямар хурдан дуусч бай тээ. Одоо яах гэдэг баг хичээл эхлэхэнгүүт бай би яг мань ихтэй хамгийн ажилгүй бастал та ер нь. Гар дээр нь ажил ажил бодож байна ер нь. Ман 9 сараас шууд ажиллаад эхэлсэн шүү дээ. Nations-тэй. Corporate. Юугаар? Food and Beverage Manager. Food and Beverage Manager. Э? Yeah. <laughs> Nice, nice. Айлаа нүхт мөхтд их. 3 дээр нь. 3 дээр шин дээр. Тэр чинь нөө юун дээр юу өстэй? Диплом болдог. Тий. Баянгол хайж чинь нөө нэг юуны үйлдвэр зөндөгийн байна. Эсэ нөө жаргалаа отхон мотхон гэдэг тэнцээдэг тэгээд үнгүү фрут н beverage аа. Э, Бити бохож ажилладаг ш. Бохийг бүр ажиллааш. Бохинд амар үн шаттай. Наача. Билгээ юунд бас зочд буудлын салбарт сал. Манчестер тийш л бас л ажиллах юм шиг. Ер нь одоо залуу хүмүүс байна те ажиллаад байж те. Монгол улсыг чинь босох хэрэгтэй шүү дээ хин нэгэн ажилуулах хэрэгтэй. Тийм өгч ажилтдаг. Гэтэ өста ажил хийхгүй гадахаар бүр хийцгүүрээ шааж яана лалар. Гэтэ өөрийнхөө хоббигоо бас ажил хийх гэж болохгүй зүзүүл бас те. Их зүгээр шүү дараа нөх амар реворттэй. За дэндээ яах гэж байна. Юу вэ? Тэгэл нушаа царайлал явна да гэж. Яах вэ тэгэл хэцүү шүү дээ гэж. Юу хэцүү юм? Хэцүү шээ. Сэтгэлээ шаалаа. <laughs> За сэтгэлийн үг явуул та. Эрхэн торгом очид хэдүүлээ. Зиндэгийн сэтгэлийн үгийг сонсцгоо. Тэгэл яах вэ? Тэгэл бас 9 сард нэг ажил олох байлгүй. Чи яасан нөгөө нийлж байгаа компани менежер лөө. Тэгэл болцсон шүү дээ. Болцсон юм уу? Яа болцсон юм? Найзуудаараа компани шавал арай фэйш ачих болоо. Зүгээр юм хийгээд үзэх үү? Бүгдээрээ юу их юм? бодуулагч юм уу, entertainment юм уу? Найзуудаараа шаахмал гоё шаад юм билээ шүү дээ уулна. Уулна яг гоё явахгүй яг. Гэтэ яг дундаа яг олсон мөнгөөрөө аригтаа шаа. Аа шиг. Жок жок. Сая яг сэтгэлээрээ шаачлаа да. Гшаах. Хот хот гэдэг болсон байна шүү дээ. Нэр гэхдээ юу ивэл бистан байна даа бүтэлтэй шаах бол. Аа Тэр нэ уул нь хувцас бодолк бодолк бас юм шаавал тий. Эсвэл нэг сервис аашгүй. Хэдүүлээ зүгээр нэг хідэн охтууд авч байгаа цаав ажиллах уу? Аашгүй тий. Тий, лойчсан цаав шээ. Найз охтуудтайгаа гуугаад гэж. <laughs> Пимпүүд болоо шээ. Найз охиныгаа ажиллаулдаг новшин пимпүүд шээ. <laughs> Шарчаагүй пимпүүд шээ. Харин ч арчаад байгаа юм шүү. Ааш. Ич family business те. Эхнэрийн ажилдаа ойлгож байлаа да. Тэ. Ааш. Өрхийн орлого нэмэгдэн штэ. Ааш. Тэг гол нь манийд найз октод ажиллаж байгаа болохоор бид нэр ингээ илүү ингээ халамжилж ажил болохгүй те шалгаж малгаж security security сайн байлгаж ааш Манай чинь тэгээд тийм нэг abuse шаахгүй штэ ааш abuse яг л цаг цагаар нь ааш Тэг мөнгө зөнгийн сайн үгүй штэ Тэгээ эвцэн ээжээс маань эдийн найз охтын тэр олж байгаа цалин чинь найз охтууд л гэр бүл. Үгүй маань эдийн гэр бүл сайхан амьдрахын төлөө л явж байгаа юм байна шүү дээ. Эцэс гэр бүл сайхан байвал тэгээ гэр бүл хаппи байвал бүх зүйл хаппи гэж үгээд гэжтэй. Аа. Эртний Монгол үг мэдхгүй гэр бүл хаппи бол. Гэр бүл хаппи. Бүх зүйл хаппи гэж. Монгол үг шээ. Аа. Хаппи гэдэг. Монголын нууц тавчаа тэр хаппи ч угс монголоос гарсан үг шүү дээ. <laughs> Аа. Файны залш. Завхаа юу? Вачха. За ингээ Mr Vibe 105.5. Mr Moj. Mr Moj, Moj, Mr Mr Moj, Mr Moj. Moulin Rouge гэдэг шиг. Moj. Яг нэг Moj стилтэй шааж байна. Би өгтөдөө шаана гэсэн шиг шааж байна. <laughs> Яа, октоудын боовн далаад өрөх үгүй. Октоудын <laughs> ааланд боовод өрөх дуртай гэж аим шиг санаж байсан. Юу энэ дэ за хөгшин суу. Ерөөсөө ингээд хэдүүлээ чинь зэр нэвтрүүлгээс нэвтрүүлэг л хийдэг болчих. Тэ? За шууд vibe 105.5. Shield out. Явсан. Чиг чи миний тагаан <laughs> кандидат өгдөө өвстэ. Үгүй. Юу яцхан танил мэдрэмжийнхаа уулцсан гоодлаа шүү. Энд шаасан гэж үг хэлж болдог болохоор маш гоё байна гэж. <laughs> Одоо би очиод шаасан гэдэг үг нэг ч хэлэхгүй. Одоо очих. Сайн байцгаана уу тэр гэж сонсогчдоо. Чи чи хайлт очиж болох юм уу хөтлөж. За манай тэгтээ очиод юу ч юу ч ярих вэ те. Эфирээр нэг өдрийн өмнө нэр мэрийг өгдөгөлцсөн. Тэгтээ аа тэгж жаад нэг гоё. Зохион байгуулалт сайтай юм билий. Дараа тэгж жаад гоё яг бүр хам плейлистийг тэр чи угаасаа л FM шүү гэж шаг. Зохион байгуулалттай байхгүй яах юм бэ гэж. Official юм байна те. За зүтгэл яах гэж. Viber ороод тэгээд нэг шаасан гэж хэлж болохгүй ч те. Октодын бовор алаад өрж болохгүй ч те гэж яах. Тэгэж хэлж болохгүй. Гэтэ биста манай доктор байсан бол биста хэр моожод байх байсан бол <laughs> залуусаа юу гэж бодож чинь Жавхаа чи моочрох байсан уу? Яг эргэтэйгээр э. моочрдаг шиг шах. Дууссан шүү. Дууссан шүү. Моож ши. Манай маань жавхаа чи зүгээр гоё зүгээр гоё залуу. Цэмбгэр залуу. Цэмбицэн залуу. Тэр undercover моож. Жимби шаа. Five oh моож. Охин охин жимби шаа тэ. Тэ low low key шаа тэ. Low key моож. Low pro моож. Шах. Тэ моож шээш. Тэгээ эрэгтэй хүн болгонд бас нэг тийм мож зан чанар байдаг юм шиг байна. Яг нэг ил ил ил далдч гисэн. Яг нэг тий цаанаасаа яг нэг үрээ цацах гаш аль болох олон эмэгтэй хүнд гэх шиг. Тэгээ тэрийг бол яг гараараа сайхан хяналтанда хяналтыг гартаа атгах хэрэгтэй гэх шиг. Нэг литрлээ. Оо. За тэгээд Movie Moj. Moj. Vime 100 Vime 105.5. За тэгэхээр Vibe FM-ээр дөрөвт хагасанд Shill Out hip hop дууны hip hop R&B нэвтрүүлгийг сонсороо манай найз Жавха. Одоо Улаанбаатар хотод 5 цаг болж байна. Можууд гэрээсээ гарахад нэг 3 4 цагт дуу байна. Одоо нэг нар буугаад тэлэхээр можууд гарч ирнэ гэрээсээ. Дөрөвт өдөр ихтэй тийм. Дөрөвдөгт ч бол гей найт гэдэг шүү дээ. Та улсуудад өөр улсуудад. Тийм. За би гей найтер ковидгаа эхэлчихсэн шүү дээ. Тэгэл дандаа бов яриа. Ямар нэг юм хилээд байгаа юм биш үү? Undercover gay. <laughs> Нэр эмгтэй нэг өдөр эмгтэй болвол баста яг шаалцах те. Заавалчгүй шаалцах те. Яг тэрийг алын бов бов яг орох ямар үдэг мэдрэмэр шүү дээ. Би тэгвэл яг чи хин тэн шалгуулах уу яг. Яг залуучуудаас Олимпийн авраг Төвшин Баяр ахтай шалгуулах. <laughs> Ааш. Тэ зарим охтууд нэг шалдан банд нартай унтчаад тэнгэрийн умдаг атгцсан юм шиг гайхуулдаг. Харин би нүүлээ Төвшин Баяр Жудагийн Жудагийн дэлхийн авраг Цагаанбаатартай унтчаад чимээгүй л байсан. Аа. Тэргээр ангиж юм шиг тэ. Ийм статус тавьсан биз тэ. Би Боингийн жагаан ахтай шаалцсан байна. Вэ чи яг шалгуулвал яг одоо нэг яг үнэнд юм бак залуу шаалгал яг одоо тэ яг нэг яг яг л порно залуу шаалгал эсвэл найзуудтай юу Гомч статистик ягаад ягаад өгтөж авахыг татагддгийг би мэдмээр байна. Э, найзуудынхаа боог мэдж байгаа юм чи тэгэл хамгийн цэвэрхэн боовт найздаа шаалгалцсан дэр. Тэгвэл жавхаад шаалгахгүй байна. Гшаахаа. Тогос шээ. Боди моди до чухал бишээ. Би лавс. Гонрэтэл стаж шаалгал. Нэг гонро бойс шээ. <laughs> Хөөе. Зүгээр яг биста ингээл нэг нүмер нөөлөгтэй нэг нүдэн дулаахан залуу шаалгуулах. Ингэр ингэрт нь орохыг хүсэх байхаа. Ааш. Нэг яг л нэг монгол залуу байдаг та. Ааш. Нэг л монгол харахгүй. Хангар цээжтэй хар хашнахтай. Би л ямар ч хэлсэн бүксийг шалгаад бүксэндөө хөх толбтой залууд шаалгуулна. Ааш. Тэгээ нэг бөхсний одоо нэг яг нурууны булчин байдаг штэ. Яг бөхсний юм. Яг бүх бөхчүүдийн ингээ бөхснийг юм хотоолттой байдаг штэ тий. Яг тийм бөхстэй бол яг сайн шаадаг гэж сайн нэг яг тэр булчин сайн хөдөлдөг яг ном шиг бүрээ. Мэн шиг үү. Гайр тэгтээ оцгор бөхстэй тий. Ер нь эзгүй харал дээр одоо яг хөдөлөө үлдвэл аашиг. Гардын бөхсөн дээр хөдөлөө найрлаа шүү. Аа? За чиний бөхсч гэж юу аах вэ? Тэр чи ясан биш үү гэж шүү. Тэ. Манийх ч бол Ники Минаж шиг шаан. Нэрэ бистан. Гэтэ манчи үеийн том бөкснөөсөө одоо жоохон ичдэж шв бистан ингээд алхаж байгаа тойл мол нарахаа үгүй. Яг ингээд гой бөксч гой л доо. Гэтэ бистан. Чи гизомбо бөксд юм шүү. Арай л хойшгоо том шаагаад идэв бистан. Тэгэхээр бас нэг арай Чи гизомбо дээр жиг лааш төгшөө. Яг манчи бистан. Тийм манчи бистан. Аавын хаалга татчихвал аашахгүй. Авшин шахах тийм бистан. <laughs> Мачин тэн чи дуусах бах те гэж. Чи тэнд яг жиг э, нэг юм минаж алах бах та гэж. Тэгмэл би биста үргэлж баагаар биста баасаа бүксэндөө нилаал алах чинь. Хизээч бүксээ арчихгүй. Тэгээ би стандар миний бүксний хэлбэрийг хараад тоохгүй шаал. Зөв чи тэр яг хош яг тэр баасаа бүр хатаагаа бүр чулууж улаа шахаа те. Шууд боо шав шууд боог нь урагтаал шууд цус руу бактери ороод те шууд нас орохоор. Цусны цусны вирус аваад. Манчаст дэлгүр орё юу авах гэж байна гондом авах гэж байна аашаа гонро бойц аашаа саар саарл гудамж ба гонро бойц энэ ахаа паус юу ирчээ алдчих واخа аашаа өнөөдөр маа найзууд бэлгээ гарьтаа жавха зэндээ амраа нар оролцож байна танил мэдрэмж нэвтрүүлэг 3 дугаар бүлгийн 2 дугаар анги За ингээ ер нь бол манай ер нь тий дотны дотны найзууд ер нь бол энэ жохогийн боог харж илөө харж илөө а мэдхгүй тэр энэ тамирагийн чиний боог харжсэн мэт тий а харж байсан жохоо инкулийн боовыг харж исэн гэж DJ инкулион сохтой <laughs> Мэн найзууд байна. Шороо идэж бас хөвгөлцнүүд нь ч байгаа. Шаалтаа юу вэ? Тэгээ би тэднэртэй eye contact одоо шаахгүй. Аа шаалтаа юу ш. Үз сонсогчтой үү? За бай. Бай. Жохойг сонсоорой. Кисэм. Уу. За гартаа сая хариуцлагагүй мэллээ. Тэ. Бид нар тийм биш шүү сонсогчтой. Тэ. Та бүхэн битээ санаа зовоорой. Бидний ам цэвэрхэн шүү. За за наригсан юм аа. Нарганы 80% үнэ шүү дээ. Аа. 80% нь өгсөн хэтэр шүү. 80% л орсон аа. Тооцохгүй ааш. Гэтэ мань сүүлийн яг танил мэдрэмжээ сонссон чинь жоохон гомо юм шиг ирсэн мэл ч тээ. Миний яг Миний яг дотоод гомо яг илрээд байна гэж яах. Отоод ертөнц гэх. Гэхдээ яг нөө <laughs> эрэгтэй хүн чинь би ихтэй яг нэг амар яг нэг тестостерон ханхалсан те эр хүний гормон даавар нь цалигэлсэн гормон байсан шүү дээ хэд яад болохгүй гэж гişээ. Эртний грекийн нөө философч чинь зүгээр нэг те жоохон 13 муртай банд нэрийг очногддаг гэсэн те. Ганц эмэгтэй хүн сонирхдаг бол сонир биз даа гэж тооцдог гэсэн. Зөвхөн эмэгтэй хүн сонирхдаг чи чи одоо ямар те гаж дон гаж Тэгээ эрэгтэй хүнд эмэгтэй хүнтэй бол зөвхөн үр үр төлөө тэг үлдэх гэж л хийдэг. Эрэгтэй харин зүгээр sexual зүгээр нэг одоо нөө pleasure бол зүгээр тэг банд нэрийг шаах. Тэг нөө Сократ Мократ ч зүгээр л тэг банд нэрийг зүгээр хошногдвол гүн ухаан бодоол үйждэг гэсэн юм шиг. Спартагийнхэн ч гэсэн гэж. Спартагийнхэн ч бүр ингээ хоорондоо ингээ бүр бүгдээрээ бие бинийгаа шаадаг заяа заахан баахан залуучууд тэгээ бүр ингээд байлдаанд яг байлдчихтай улам биеийн амар илүү хамгаалж бүр те илүү нөө нэг юу ихсдэг одоо те илүү одоо хоорон ахын дүүсийн холбоо нэгсдэг илүү те дип харилцаа байгаа сте аашх биеийг илүү хамгаалахыг хүсдэг те нөө чи миний боов гэсэн миний найз тэр биш сте бөхсдэлцдэг байсан баха бөхс бол тэр үеийн тренд байсан баг те хувцс муцснууд нь дандаа нэг гей үйдэг өстэй те яг нэг одоо үеийн яг л нэг те яг биенүүдэ гаргацсан зөвхөн шууд шаалцахад биелэн те шууд ингээл цээж нь ингээ барихад биелэн гэж угаасаа дандаа юбк шиг юм үздэг шүү дээ нөмрөг өмсөөлөө те нөмрөг а тийм юбк шиг өсөн те нэрэ цэргүүд нь өмөл гэж аахгүй шүү дээ тийм лөө дандаа палач шиг өмдөд өмсдөг гэсэн те бүр ром момод өмдгийг баг Монголоос гаралтай гэж яриад л шүү дээ амраа ийш сууч чам сонсогдохгүй шүү За за өөрөө л мэддэг шүү. Мань их амар чам хүчилж байгаа юм биш шүү. Тэр үе чинь тэгэл бас өмд чинь тэгэл бас л хэцүү шттэ. Юу ч хамаагүй амар сандсан биз. Тийм ээ. Халуун ялангуяа тийм далаа малах тоорн те. Монголчууд ингээ морь унахтай ер нь яг амар гээд өмдөг юм биш те. Өмдөг ер нь монголчууд ч гэсэн ер нь морь ундаг юм нүүдэлчин хүмүүс лээс. Индианууд гаралтай гэж ярьдаг юм билэ дээр үед Индианд очиход одоо тэ Америк Америк төвд яг э, Европчууд очиход ерөөс ямар ч давуу идэлх байдаг байсан гэж л шүү дээ. Давуу гэж аахгүй бүгд арьсаар юм байдаг. Уцсалдаг. Native Americans доо. Юунууд бол тэр нөө жунглийнхаа хүмүүс бол тэ зүгээр шалтан байждаг тэ. Навч навчаар бом ороогоо шатсан тэ. Тий байдаг л. Amazon-д одоо өөрт амьдар шаа. Сүүлийн. Одоо энэ сүүлийн трай. Тэнд байдаг юмнууд дээр нь очиж үзэх юмсан тэр Ayahuasca ууж мгаа тэ. Тэр яг Тийм Amazon-ыг тэр бөөнөр дээр очиад. <laughs> А тэр ууж модыг юм дуугаа. Тийм. Уугаал бүр сүнснүүдтэй уулзч мал одоо онгод тэнгэрүүдтэй уулздаг ч юм тий. Өөрийнхөө амьдралыг бүр бүх асуултанд нь хариулдаг гэж байгаа юм чинь. Яг одоо ингээл тий хүний одоо одоо зүгээр бидний ингээм амьдарч байгаа жирийн энэ одоо өглөө босгон болгон сэрэл одоо тий ингээм амьдарч байгаа жирийн одоо нормал горин байгаа шүү дээ тий Тэрнээсээ гараа зөө бүр оюун санааныхаа бүр яг дотоод яг юунд нь ордог бүр яг эд ангиудаар нь те өөрөх чинь толгой чи яагаад ингэж те одоо ер нь зан чанар характер чинь яагаад багасаа одоо тэг баг насаа боддог ч юм те багт нь юу болс нөлөөснөөс болж ингэж ийм зан чанартай болсон би одоо те тийм юм уу бүгдийг нь бүр өөрийнхөө бүр тухай тэгэл ер нь одоо нөө юмд донтож монцсон те архинд орж марцсан ч юм эсвэл одоо хар тамхи амир героин ч юм те тийм амар харт амхинд орж марцсан хүмүүс аяхуаскад уугаал яг тийм юу гэдэг гэсэн модны үндсээр ингээд чанаад хийдэг тийм гундаа уугаад ингээд бөөлж мөөлжөөд ингээд бүх өөрийнхөө биеийн дотор байсан хормор хар энерги минерг тиймнүүдийг цэвэршилдэг гэж бүр амар хизээч амьдралтаа бүр тэнгүүтэ бөөлжөнгүүд тэр тийм төсөөлж байгаагүй бүр шал өөр ертөнцид ингээд зүгээр ингээд очицсан байсан гэж аахгүй гэд бүр э, тэгээ бүр ингээд аюул та. ертөнцийн 2017. <laughs> Гэтэ миний таньдаг нэг ах нар явж байгаа шүү дээ. Монгол. Явцсан. Гэтэ би агууртын нэрээгүй. Тэгээ Перу, Перу улс руу. Виз мэдсэн аваад яг явуул явж болохоор юм л амьдралдаа нэг удаа үзэх. Тэгэл бүр ингээд нэг Аз зоогийн ярьсан шүү дээ. Азууд яагаад үссэн анх нөө айлинууд гэдэг. Тэр тэр багийн ингээд тэрийг уугаад ингээд бүр ингээд Ингээ зүгээр ингээ нэг үдсэн чинь ингээ сансарт үйдсэн байна л да. Ингээ зүгээр толгоон дотор ингээ яг зүгээр жигтэйсээ зүүдэлж байгаа юм шиг заяа. Ингээ сансар сансар хотрууд ингээ яг юм зүгээр ингээ хөвцсөн ингээ вакуум орчинд үйдсэн чинь мангар том юм хав хар юм сони юм хентай 8-эл чиг нэг тийм хав хар тийм харь гаригийн бүр ингээ тийм 8-эл чиг юм сони амт хав хар зөөг тийм үнэн харь гаригийн бүр ерөөсө төсөөлхийн аргагүй өмнө нэгж харж байгаагүй тийм бүр тийм бүр планет шиг заяа бүр тийм гариг шиг тийм том юм э, юу гарч ирсэн гэж бохоо гарч ирснээр шууд юм мэрж өгч байгаа шээ. Чи наран дээр ямар халуун бидгийг мэдмээр байна уу гэсэн шууд наран дээр явж зүгээр бүх юмыг зүгээр төсөөлсөн бүх юмаа зүгээр яцгсан. Ямар ч асуулт асуусан тгийш байгаа. Аазууд бид нар яаж үүссэн гэсэн чи. Аазууд та нар чинь бидний үр сад штэ. Ээлэнтэй ойлгоо тий. Харь гарийнхантай холбоотой холбоотой. Эхэндээ Аазууд гэж байгаагүй. Эхлээд харууд байсан, цагаанууд байсан. Тэгээд тэдний дундхтай одоо бор мор хүмүүс байсан. Аазууд гэж бол байгаагүй. Тэгж жаад бид нар та нарын нэг нь хүм хүндрэлтэнтэй зөв шаалтцсан гэж аахгүй. Тэгсэн Аазууд гэж гарч ирэх юм. Сони онгор нүдтэй жижигэн бовтой. Бид нар бол боовгүй. Бид нар бол секстдэх шаардлага байхгүй. Бид нар оюун санаагаараа секстдэг гэтэр гэж. Бид нэр бэлэг хэрэгтэй бол амар жижигэн. Тийм болохоор та нар юм жижигэн бовтой бовтой. Гэтэ тэгээ зарим тэр юмнуудыг сонсоход бас амар. Тэгээ манай амра том бовтой том бовтой. Байхгүй л ахал та. Аа байгаа штт. <laughs> Тэгэж үү те. Энд өөрийгөө хэлж байгаа биш ээ гэхдээ. Тэ. Өөрийнхөө боомд нэг амар сэтгэл хангалуун залуу үед юм ер нь. Тэгэл ер нь дээрээс нь хардаг болохоор амар жижиг харагдаж шүү дээ. Хажуу талаас нь харж урахаа өөр өгдөгчлээ. Аав бас хин зарим тэ миний боовыг харж урсан ямар том боовт юм бэ гэж харж. Тэгээс орой болгол хардаг шүү дээ. Тэгэл боов чинь тэгэл гоё шүү дээ. <laughs> Аа. Гэтэ оюун ухаан яаж хөгжсөн юм бол тэ анх ямар ч оюун ухаан гэж хав арахгүй те амтнууд одоо ингээд шинээр гэж байхгүй. Одоо гахааг амар их оюун ухаантай гэж яриад л шүү дээ. Гахаа зөвхөн компьютерийн ингээд курсор өдр хөдөлж гэж гэж яг маусаар нь. Гахаа юу? Яаж хөдлөх юм бүр яг мэдэн шахаад. Тэг ингээд зарим жижигэн жижигэн ийм юм онсог монсог таадаг ч гэх шиг бүр. Тийм ухаантай ингээд ой санамж амар сайтай. Тийм бах тий. Тэгээд том тархтай л гэсэн үг юм байна. Тийм. Тэг ер нь бол техникийн хэмжээг оюун санаа нь оюун ухаан ер нь нэлээд сайн хоорондоо бол ингээд өөртөөхөөр хэлмэл одоо ойлголцоол тий. Яг үйддэг. Тэ тэгэл <laughs> сангивсаа шааж идэх тий. Тэгэхэд гэхдээ тэд нар бол амар зовлон үздэг байхгүй тий. Яг оюун ухаантай гэдэг чинь зовлон мэдрэх нь илүү байгаа шүү тий. Тийм шүү тий. Гэхдээ яг өвдөлтийг бол бүгд л мэдрэх байх л та. Ямар ч юм бид нар ингээд зүгээр нэг ялаа малаа бясаа талах тэр өвдөл. Тэр ялааны хувьд бол гэхдээ яг тэгэл өхөлн байгаа шүү дээ. Тэгтээ өхөл байгаа. Тэгтээ ингээд хөл мэдэн таснаа шаашвал яагаад мэдрэх болоод өвдөлтийг <laughs> ялаа мэдэрдэм байх юм шүү. Ялаа гэхдээ мэдхгүй одоо. Ялаа мэдэрдэг юм болов гэж. Гэтэ яг ялаа чи мэдэрж байна. Тэгээ нэг ялаа алах, нохоо алах бол хоёр бүр амар шал өртэй. Нохоо зөвдлөө бол амар мэдэрч байгаа. Тэм бүр тэгээ бүр ингэж гонгиж мөнгөнд хөрөхөд би. Хон ямаа бол бүр амар шат шиг Монгол биш та зөв шууд голын таслааш. Гараа оргон бэлэн гараа оргон. Йоо чиний ингээл те төсөөлтөө гар орж ин гадны гар орол нухсаж ин тасалж ин хонь ямаа ирүүлж гэх навшиг өгч байгаа юм л да. Гэтэ толгоолоогоо лантууд удаал. Лантуугаар цохилдог лөө. Тийм зөв зөв юуг нь нугасын ингээд утгаар ячдаг лөө. Нэг тийм юу байдаг лөө. Нугаслах гэдэг. Тэр амир өвдөл мэдрэх хаа нугас. Аа нүлээ зүгээр ингээд өхөрнүүдийг зүгээр хоолыг нь ирчингүүтэй шүү. Аа тийм ингээд уншиж. Америкт Америк бахны үлдв цусын гоожруулахаар илүү амттай болдог. Жимэг шээ. Цусгүй идэх гэж шаад ба. Тэр чинь ихтэй амтыг харин ч бууруулт юм шүү. Монгол махчин даа цустай. Тэр нь л тэг тэр э, Америкт болохоор өөртөө тэгж юм шиг. Доош нь харуул бүр ингээд бүх цусын шавж ийсэн тий. Цэвэрхэн болгоод боловсруулаад байгаа юм. Угааж муугааш. Тэгэхээр яг нэг шүлэл мөл хийх амтгүй юу? Ер нь л амт матай Америк Монгол махчин Монгол махчин тэгээ сайхан тий шүл хийгээл хоньны махаар нэг шүл хийгээд байгаа шал өөр шат. Сайн тос мос шаацсан лавшаа гэж юм гэдэг. Америк багч угаасаа яг зүгээр юу яачдаг үстэй. Фермд нь. Тийм угааж мөн. Тэгээ тэнцэнэ байгаа л гэдэгтэй л зурд харгалаа. Монголчин нэр ер нь уулын дээд зэргийн мах штэ тий. Гадаадууд гэхдээ амар Монголын махын үнийг амар бууруулж яадаг гэж яг тэр чанарын түвшиндээ хүрдэг гэж хэлээ Монгол баг. Тэгээд тэр бол хиний хиний стандарт юм. Гадаадуудын стандарт байгаа ч тийм. Тэгээд үнэн баггүй. Яг бол Монголын үнэн мөн чинь ингээл хог могонд хог шаацсан шааждаг шин. Оо. Одоо чи бол тэгвэл ийм болон тахтай гаргах сүү өв сэтэд гаргах сүү шал өөр багчаа тийм болохоор тэгээд ерөнхийдөө бол тэр сүүний картон цаа сэдэхгүй бол тийм бүр юу юу За шаалта Монголын үнэнэр чинь сүү компани компани чинь ингээл тусгай өхөртэй байж л таарч. А тийм л дээ. Тэгтээ яг үгүй зүг компани бүх Монголын юу карта идэхгүй байгаа шүү дээ. Энэ их саган бэлчээр ий чинь. Тийм л дээ. Гэхдээ яг одоо миний тэр цуслан юмсан дээр амир сүү зардаг айлууд маяг гэдэг нөхөр. А зүгээр хогийн бункер дээр шааж байгаа. Тийм бункер дээр шааж байгаа л зүгээр. Тэг хог мог идсэн шааж байгаа шүү дээ. Тэгэл ер нь л Монгол хөдөөч гэсэндээ тэгэл бас малчд бол яг ямар үс хийж байгааг анзаарахгүй багш. Тэгэл талбай дээр хашдаг л бас үс хийж байгаа мэдгүй шүү дээ. А гадаадд болохоор яач арахгүй бас юм идэвхтэй хүртэл яг те хоол нь хүртэл яг тийм тийм тийм юмны орцтой. Эдийг Ямиг яг төгс төгөлдөржүүлээ шахаад. Тэгээл яг тэр нөхөр нь тэрийг хэдэлэг сүүн илүү сайн орно, мах нь илүү онттой болно гэдэг юм уу. Тарга хурдан таргална л гол л доо. Тэр яг мах нь яг нөө Монгол Монгол сүү шиг бас сүүн өөр өдөгтэй дандаа нөө яатсан мэдтэй бүр бүр цэвэр шиг бүр амар шиг ямар ч тосгүй шүүж мүүгээ бүх юм нь бүр хувийн сүүтэй шүү дээ. Ерөнхийдөө тосын шүүж аваад тосоор бас нэг өөр бүтээгтэн гаргаж бас тэрийг зараал. Тийм Баатар мастер. Тийм ер нь тэгэл нэг имийг зүгээр шууд ганц сүү биш бүр олон янз болоос харч. Тэгэл нэг эцэснэ үлдсэн жоохон тосгүй юм дээр нь жоохон тос нэмэл сүү гэж сараш. <laughs> Монгол зүгээр шууд үнэнээсэн саагаал шууд авдаг шүү дээ. Манайх хүнд зүгээр. Тэгэхээр бол бас зүгээр зүгээр шууд үнэнийхээ мөөмнөөс тий мөөмнөөс мемнээс ингэвэл одоо нөө нэг шинээр одоо нэг өхөрнүүд оролж ирээд байгаа шүү дээ. Францаас Монгол өхөртөө хэлтүүлээд шинэ ген оролж ирэх гэдэг. Ер нь ферм нэг бэлчээрийн ферм хийвэл те яг нөө чөлөөтэй бэлчдэг амар том бэлчээр дотор үүс хүмүүсийн яцсан. Яг ямар үүс уруулах аа бас тий. Тэгээд тижилтэй ягаал тэгээ яг тэр нөө өвчин өвчнгөө амар гоё эрүүл эрүүл хараас амар трай хийгээд байгаа юм билээ. Экспорт амар гаргаал. Орос Орос руу тийм мэдээр үзэл одоо манайх Оросууд ч Монголын махыг амар тэнтэн авах гашаад байдаг шээ. Амар тэдий гаргасан. Одоо манайх тэдний тооны гаргах юутай байна. Эсэлтэй байна. Одоо яаж гарт юм бол яаж өхөр мөх Чинд Wagyu чинь шинэ Зеланд л юу лээ? Австрал, Япон лөө. А Япон Kobe beef мэт гэдэг те. Тэдний чинь бүр яг PM болгож яга те бүр ингээд массаж хийж мэд юм л шүү те. Өхрөнд нь бүр топ гэсэн шүү те. Бүр яг нэг үнэнээс 20 хэдэн литр сүү гардаг. Бүр яг дээд зэрэг юм байх гэсэн шүү те. Нэг удаа саахад лөө. Тий, нэг үнэнээс нэг удаа саахад 22 литр сүү гарч байгаа. Монголын үнээс л нэг 2-оос нэг 10 литр сүүл гарч байгаа шүү дээ. Муу үнэ нэг 2 3 литр. Тэгээ сайн үнэ нэг 10 литр 10 литр тэр нөр бүр 20 хэдэн литрсүү. Оо ёо хэст. Миний төмсг шиг аждаг шиг. <laughs> Нэг удаагийн 50 лээ. Гэтэ яг энийг яг олон улсад бас Монгол яг энэ юугаараа хүлэн зөвшөөрч юм бол яг стандарт гой болгочих хэрэгтэй баг те. Бүр үнэхээр яг Коби бив шиг нэр хүндтэй болчих юм бол тэрүүгээр Монгол юм биш те. Тэр өөх мөөх нь яг тэр махан дээр яг тэр өөхтэйгээ яг сайхан холилдсон нь Аа, бэлгээ орж. Сайхан тэгвэл ер нь ер нь махны чэнж болоо бүгдээрээ. Монголд нэг Канад ах шүү дээ. Монголд бас нэг хэсэг махны чэнж ирээм. Яг нөө беруунуудыг аваад. Аха. Монгол беруунуудыг авангуудаа яг 3 сар заяа. Оо, пиццата та хоёр аашгаа. Жаргалтай гэр бүлийн нууцыг аваад ирсэн юм. Монголд нэг Канад ах шүү дээ. Хурж ирээд шууд нөө бюронуудыг хөдөлж аваад тэгээ бюро бюро чинь хоёр настай байлоо. Гурван настай байлоо. Ер нь жоохноор нь аваад тэнгуүтээ хэдэн сар бүр яг эрчимтэй яг хоолыг яг тариа мэрэ өгөөд яг хоолыг яг эрчимтэй яг том томруулж байгаа тэгээ стейк хийдэг гэсэн бүр тэр стейк нь бүр амар гоё шажил. Яг л яг Америкийн ямар стейк гэсэн амар шажил. Мандал та гэх шиг. Монголоос авч явдаг гэсэн тий. Монгол зүгээр нөө малчтаас өхөр аваад тий. <laughs> Амар тийм юу вэ? Дээд хэмжээний хүнс юмсээр хоолдог гэсэн тэ. Яг яг нөө зүгээр эхлээд жоохон өхөр өхөр зүгээр малцтаас аваад тэнгуүтэй яг бүр амар диетэнд оруулаад яг нөө бүх гоё жюси юмнуудын тэ. Тэгээ оюутлогоо молгоод ингээд нөө яадаг гэсэн нийлүүлдэг гэсэн. Тэ ингээд гэсэн. <laughs> Тэгээ ингээд сааж мааж яхтан ч юм уу те ингээд сүүм үгийн. Тэгээд эсвэл ингээд хоол мол идэж яхад нь ард нь тийм гоё аймаа явуулдаг гэж чинь тий. <laughs> Энэнийх ард. Тий Моцартын аймаа шаадаг гэж чинь тэр амар. Тий тэгэхээр амар бүх юм суулж юу. Бүх юм амар гоё болдог гэж юм гээл. Магадгүй мах цах мөрч зөөлрөө. <laughs> Манай тийм юм хийвэл гэж байна. Тан морин гурын хай явж байгаа шээ. <laughs> Юу л бас гоё тий. Тэгээд жинхэнэ Монгол амлаа шагаал тий. Жинхэнэ Монгол үнэ. Жинхэнэ Монгол үхэл. За сайхан маруж идэлээ гэж. Өө, жаргалтай гэр бүл юм. Фрутта. Ой, манайд мөнгө аваа шүү. Битэл. Битэл, битэл. Ер нь бол ер нь бол энэ чинь Америк банк тэгдэг үстэй. Тэр зүгээр жок хийсэн юм аа. Реклам байгаагүй шүү. Тэгвэл жок чи инээдгүй байла. <laughs> Joke Joy Cole гэдэг шатагтай байстай хүмүүс. Joe Cole-ыг Joe Cole шүү дээ, Joe шүү дээ, mhm. тэрийг Joy гэж шахах. Joy Cole. Зарим зарим хөл өмгийн тайлбарлагчнаар хүртэл тэгсэн шаажл хэл. Яг нэг ийшээ яваа. Joy Cole. Jesus очиж юм ярилтаа. Баш жаа. Мандало. Эсвэл амраа ийшээс очиж. Швайнштайга. Одоо Европ аврах чи 12 16 онд лөө. Дараа жил юм биш үү? Хаалх гол гол хахуултаа болоод байгаа юм шиг байна. Европч ер нь FIFA ч нийл хахуул юм шүү баг. Катар болох гашаад Орос биш. Тэгээ үзэлцээд байгаа юм уу? Уул нь Орост байсан чинь хахуул махуулшаа Катарт болохоор болж малаа шээ. Стагвар. Амар мөнгө хаялцж байгаа бах те. Тэгээд нэг Роналдог нэг бичлэгээс нэг нэвтрүүлгээр өөрөө нэг тийм чихвч гаргаж байгаа юм байна л да. За. Тэгээд тэрийнхаа тийм маркетингийнхаа тийм тэрийг ярих гад нэг хэвлэлийн баг хурал хийсэн ч юм бэ хүмүүс дандаа FIFA энэ хавлыг асууж шаац гэсэн. Эхэндээ тэгэл тийм тэгэл та нар одоо танаа баг чинь юу гэж бодож гин тэр талаар мэтлээ гэсэн чинь манай багийнх нь тэр талаар нэг боддгоо гэсэн чинь тэгээ та нар ингээд локер рум өмдөө ярдгүй юм уу ярдгүй юм уу гэсэн чинь аа үгүй шүү дээ бид нөр өөр юм ярьдаг гэсэн чинь юу ярьдیں гэсэн чинь огтуд зүйлт гутал <laughs> фэшн үнэртэй ус мус өөр юм өөр энэ листэнд юм нэмүүлмээр байна гэдэг Одоо хоёулаа шаас нөгөөт нь тийм юм уу. Гэхдээ та нар одоо ингээд багийнхан чинь сэтгэл зүйн мэтгэл зүйн хэцүү болохгүй байна уу ингээд солигдчих нь болчихоор гэсэн чинь нөгөөд нь ууралсан уурлангуудаа шууд юу яриад байгаа юм бэ гэснээр шүү зүгээр this is bullshit bullshit гэснээр 10 тийм 10 гэв тийм 10 give fuck about FIFA 10 give fuck about Qatar гэснээр зүгээр босонгуудаа яваа шатсан байна. <laughs> All I care about is football. Гэтэ угаасаа Хөлөмөгчтэй зүгээр тоглож байгаа. Ямар ч хамааралгүй зүгээр сайн тоглохыг өөрийнхөө зүгээр юм продактал тийм бүтээгдэхүүнээ рекламт гад шаасан чинь FIFA үзсэн ингээ яриа шагаад тэлэр нуурлан гот гараа шаа. Ийм интервью мэдхөө. Нэг юм асуусан чинь яа нэг trip гэшэдэг. Хөтчихсэн <laughs> нөө. Гүй нэг юм хар хараас баг юм асуусан чинь амар сонь зэрэг гараад байгаа. <laughs> Яа, тэгэл харуудын л нэг юм хийд хийдэг юм шиг. These nuts. Тийм тиймэрхүү маяг. Гар. Дэвс мэшаа. За тэгэхээр үзег байла тэр нэвтрүүлгийг гэх юм. Харууд гэхдээ ер нь өөрийнхөө шатагтай. Зөв шууд өөдөөс өөрийнхөө байдаг. Аазууд ер нь аашлаглаа attitudeтэй. Тий, attitudeтэй биз та нар тэ хараад нэг ааштай тий. Имэгтэйчд мэгтэйчд тий нэг нэг зүгээр ярьж байна. Oh hell no. Зүгээр нэг өөргөө амар ихэмсгээр бодонгууд ингээд жоохон өөргөнд оромжилсан юм шиг шааж байгаа шууд уур муу хөрж мөрөж шагаа тий. Нэг Америкт нэг ихтлгүүр дотор явжсэн чи хоёр амирд ажгүй хар эмхтэй явжсан байхгүй. Тэгсэн чинь нэг юм хар юм том биетэй бас нэг ах зүгээр дэлгүүрт нь хамгаалагч юм уу зүгээр нэг юм тэнд тавьсан зогсчихсан аа. Нөгөө амир нэлцээс just keep on smiling ladies that's the best you can do. Аа хажуугаар нь зөөг өнгөрч чадсан нөгөө нөгөөхтэй ч яг юм юм үг юм хэлээш байгаа те. Дандаа үг хайж зүгээр явж ирсэн л те. Тиймэрхүү үг гэж юм ярил. Дандаа нэг карууд дандаа тийм сарилахгүй юм ийш. Наа статер Бразил руу явахын өмнө тэр юугаар Савд Африкийн онгоцны бодол дээр дамжаа шаасан ч юм бэ та тийч үн золбин бэ та. <laughs> Юуг байгаа хгүй тамхины цэг нь уул 8 гой шаажсан байхгүй юу. Орсон чинь ингээд амар лаунж заяа. Тэгэл юм юм ууж муугаал. Тэгэл зүгээр тамхиттай татчихгүй заавал юм авах хэвээр. Тэгэл юмыг аваад ууж исэн чинь писта чинь бас юу нэг чайн заяа. Тип нэг чайн. Тэгэл типийг нөгөөл тэгэл за яах вэ гэл. Тэгэл гараал алхачихсэн чинь писта wifi ерөөсөө орж ирэхгүй шаа. Уга уцаа цэнгэлсэн чинь уцны цэнгэлэх ерөөс тэм тог байдгүй заяа. Тэг шааша гэж удаадсэн чинь нэг Gangnam Style тавьсан нэг <laughs> funky бистаас аахгүй нэг хар юм уу? Тий, тэнцээ нэг юм нэг тоглоом машинууд зардаг биста. Тэр үеийн тоглоошоо Gangnam Style тавьсан биста. <laughs> Тэгснэ тэрэн дээр тэгсэн тэрэн дээр нэг биста аваачснаа. Энд ч юм цэнэглж өгөн мөнгөөр зөнгөөр гişаа. Нөгөөт нь биста юугээр 2 долларыг цэнэглж өгье юм уу гэж шаад. Тэгэхээр би заа заа гэж цэнэглжсэн чинь Wi-Fi нь орохгүй шаад. Тэгэхээр Wi-Fi орохгүй ш тэгсэн чинь юу лээ. 5 доллараар би чамд Wi-Fi өөрөө Wi-Fi маяг шаад Тэгэхээр битний шааг уурлаад биш та. Нөгөө хоёр долон муулаар буцааж аваад буцаа цэнгэлэхгүй биш та. Тэг явсан шүү дээ. Зөв бүх юм ингээд одоо онгоцны буудлын хүмүүс ингээд шин солонгос ч юм ингээд туслахыг бодсон шүү дээ. Яа тийм ч юм. Тэнд дээр болохоор зүгээр л яг нэг мөнгө хомбох гашгаа яг нэг биш та. Монголд яваад байгаа юм шиг. <laughs> Монголын наралтуул дээр яваад байгаа юм шиг биш та. Монгол зэрэг бас ихгүй. Зөлбин шаажлаа биш та нар. Тэгснэ ингээд кофег нь би эхлээд шууд Америк доллараар авдгийг мэдхгүй ба авж болдгийг мэдхгүй. Өөдөөс нөгөө Африк доллараа нэхээ шангаад тахлаар би доошо ченжер зүр ганц кофе уух гад нэг 10 доллар солиулчихсан байхгүй юу. Тэгээ 10 доллар солиулах гэжсэн чинь нэг юм нэг хамрандаа нэг песэг гэдэг нэг юм бас нэг чи суужснаа. Зүгээр л 10 доллар солигсон. Өөр газар тэл солиулгүй шүү дээ. Тэсэн чинь 10 доллар руу наа чи миний цайны мөнгө, наа чи миний цайны л мөнгө юм. Чи арай их солилдоо мэл да. Тэг шаагаад Тэгэхээр би үгүй би энэ чиг ганц кофе л уух чинь гэсэн чинь. Тэгээ кофего зүгээр авчиж болно шүү дээ молно шүү дээ гэж шахаад нөө тийм үгээ. Тэгээд сольж өгөхгүй биз даа чинь. Тэгээд дэшээ авч авсан чинь доллараар авангууд тэдний ханшинд бас бүр өөр ихсгэн шаад. Ихээр шааж магаад биз даа. Би зөвхөн 30 доллар биз даа зүгээр алдсан шүү дээ. <laughs> Ханшны зөрөөгөөс нь болж биз даа. Тэр доллараар юм аваа шаад. Тийм. Энд ч нь бол гоё шатдаг те. Ачаал зүгээр хаасаг цэнэрлэгч мөнгөлөгч. Wi-Fi, Wi-Fi. Массажны санал. Массажны санал. Массаж хийдэг. Кино үзчих юм. Тэр нь усанд орж мордог, лаунж ууш. Тийм, шууд орол тавал мовол бүх юм фрэш. Мөнгө төлдөг л эсвэл жоохон шууд орол нислэгтэй л бол тэгэл төр цанаас нүг. Уус тэр чинь юу юм чинь нөгөө гейт гейт үлэгээл гоцоо үлэгээл байж хатал. Тэгээ яж явах биста. Яг тэр Африкт биста өвөл нь олж исэн. Хасах 2 жил уу 3 градустай заяа. <laughs> Онгоцны бодлого дотор нь тий. Бисэн чим ста Бразил руу явж байгаа шорт подолк тавьста. Хасах градустай шаажсан. Бүгд күрт өвлийн малгай залгатай яваа шаажсан. Би биста нэг Хавай алууха биста шааж яадаг шаажсан ч юм. Даарсан тэгээд. Даарл байт юм биста. Тэгээ тамхины цэг рүү н оруулангууд биста эйр кондишнертэй бүр үтэн биста. <laughs> танхины цэг биста лалар шатагтай ингээл оронгууд бүгд бие бинөр ингээ хараашаа биста ингээл ажаашаа биста. Бөөн тамхичд биста. Тийм битүү утаан дотор биста. Бразил ер нь ямар хуу улс байсан байх шиг. Жоохон хэр хэр ядуу байна гэж байна. Ядуу биш үү? Гайгүй. Ядуу мадууг нь явж үзээгүй юм байна. Зүгээр шууд. Тэгээ зүр гайгүй хөгжилтэй хөгжсөн байна уу? Угаасаа том орон гэж байна. Тийм. Тэгээ угаасаа тэр клубын сар мэдлийн авралж байгаа юм тэгэл бүр аим шааж байгаа тий. Сан Пауло ч угаасаа юу шүү дээ. Олимп болгож байгаа шүү дээ. Сан Пауло ч хамгийн одоо ста Америк руу Нью-Йорк нь л ахгүй юу? Тийм үү. Тэгэл угаасаа бас л цемтэн жүнгэл. Тэгэл гэтээ бас тийм Барионо чааж исэн юм ста. Барио гэж. Гэро нотлох юм ста. Захын тэр нөгөө би нэг шивээсний гантер салон руу очисон чинь яг тийм нөгөө кино минь энэ гардаг гудам чаажсан юм ста. Тэгэл би ста хулгай тийм нэг дээрэмч мэрэмч цаана бараг харагдах гэж байгаа юм байна. Нэг нарийнхан гудамжнууд донд. Гэтэл мен чинь тийч бас Аз биста айхгүй баавар шаажсан л даа биста. Шивэстэ Мактай биста гадаа пиво гоцсон шахаад бүгд юм яаж шахаа. Кул бүүргэрний шивэстэ. Лаччихсан гэсэн шивэстэ гэж. Хэцүү юм үгүй үстэй. Тийм алга байдаг. Grill. Тэр өнгөтөнүүд дээр grill найс хэрэгтэй. Аа. ингээ 3 дэгэр харах юм бол харагдчихна. Танад ч ямарч хүмүүст ойлгомжгүй яриалаад байна гэж. Харин тийм амраа. Хүн арахгүй болохоор чи одоо нэвтрүүлэгт орж үзег юм байшаа. <laughs> Чи жоохон relevant юм яа л та. Relevancia. Бразилд хэд онлоо? Ер нь мста очиж үзэх юм. Гэтэ Бразил биста, Пило биста Бразил иргэн болоод амьдэрчмээр байна. Яа. Гоё юм бэлээ биз дээ. Амьдрах нөхцөл нь бол гоё шааж юм шиг санагдсан биз дээ. Тэгээ тэнцээ ч амар их японочууд байдаг биз дээ. Цохтгоо амар ихтэй. Аа. Тэгэл тэнцээ биз дээ ресторан ресторанд нь ажиллаар биз дээ. Шаа шахаар юм бэлээ. Нэг бүр хэцүүдгүй юм бэлээ. Бүүр хаана очсон мэдгүй шаахгүй юм бэлээ. Аа. Тэгэл хүмүүс нь бас гайгүй англиэр яриад ярьчихна. Бразилд яг нөө японочд очиад яг жүжицэг хөгжүүлсэн юм биш тэр нь. Тийм. Тэгээд ер нь биз дээ бүгс бол ярилдаггүй шүү дээ. Аа топ класс. Мэдээж бүкстэн чи явста тэгэл миарч амчаа. Залуучууд нь хүртэл амар бүкстэй байгаа сте. Латин залууч. Мэдгүй мань чи нэг харж яваг л дээ. Ихтэй ч дээ. Гэтэ тэр нэг бас нэг тэр карнавал дээр нь бас э, шаавал. Ямар Августа гэдэг нэг гудамж байдаг биз та. Тэр нь яг хамгийн алдартай тийм залуучдын гудамж. Тинжээ ингээ битүү одоо юутай одоо нэг монголоор нэг 3 4 юм хайшаа юмсэн. Ингээл дэлгүр мэлгэртэй юм. Үгүй. Баар маар ажилладаг. Битүү баар жижигхэн баарууд тэгэл нэг гадаан шорлог морлог биш та. Тэгэл хар тамхи хар тамхи биш та. Каина маина цааш хаас та. Тэнгота. Коко хэтрэ. Тэг тэгэл тэг амар лоу райдер машин шин явж байгаа шаа биш та. Дуу муу чанга тавьсан. Саксо биш та. Биш та шааж байгаа. Тэгэл биш та. Би чинь шас охтуу алхаж байгаа биш та. Нэг нөхрөө бүдэрч унаад лалар. Тэгсэн чинь биш та. Тэгсэн чинь биш та амар Өгтөөд мөгтөөд шоолж малаашаа. Яг чи тийм. Шоолн цааш инээж минээж явж байгаа. Тэгээс нэг клуб руу ороод бистэ. Оронгууд дуу мөн хүртэл фанки шааж байгаа юм чи нөгөө нөгөө юу яд штэ те. Хамгийн анхны хип хоп дөө штэ. Юу хэлээд тэр чам. Grand Master Flash-ийн нөгөө дүм дүм дүм дүм дүм тэр а Sugar Hill Gang л үү? Sugar Hill Gang. Тэр мөрний дуу мө тиймэрхүү дунд явж байгаа юм шиг байна. Фанки шаагаад. Аа тийм халуун нэг тийм далайн эрг мэрэгтэй орнууд нэг л гоё шатагтай vibe нэг л уур амьсгал нь цаанаа л нэг Монгол болчих юм. Ахир хатуу бие нэр муухай харж бараашаа тийм. Сан Пауло биста тийм хээс тэр гадуур Рио Рио де Жанейро дээр бол биста амар гоё шат юм шиг үлээ. Чиг парины. Дэлхийд юм шиг. Гэтэ бас амар аюултай. Жуулч тэгтэй болохоор биста. Бас нөө холгаа мулгаа. Бразилч зүгээр хүмүүс зүгээр алаа шаш цагдаа нар хүмүүсийг алаа шашдаг гэстэй. Саягдаа нэрнэ үү? Тийм байдал гэсэн шүү дээ. Нөгөө нэг ядуу эсүүд нэ шүү дээ. Аа. Тий, фавела. Тэр эсүүдээр нь цагдаа нар зүгээр л юу лээ дээрэмчдийг алчаа зөв бүгдийг алаа шүү дээ зүгээр ямар ч хайр нэргүй. Тэгэл зүгээр мафц авч байгаа бүлэг мүлэг байх юм бол зүгээр шууд шууд алаа алаа явцдаг. Тэр ерөөсө баривчлж баривчлахгүй. Зүгээр тэгж бүр ингэ цэвэрлдэг. Тэр нөгөө сая нөгөө дэлхийн авраг болохын өмнө бүр амар тэгээ цэвэрлсэн юм л шүү дээ. Яг тэр бүх амар э, жи хорооллууд энэ шаг. Жи яг яг тийм бүлэг мүлэгтэй амар тийм буу муутай те гангуудтай газруудын шууд тусгаагийнхаа орол бүгдийг нь алаа алаад. Гэтэ зарим нь бол зарим нь бол бистэ тэгэл бас зүгээр нэг менежертэй моб моб гэж шаатсан бас бацаанууд байсан л бааш те. Тэгэл алуулааш. Тийм болохоор цэвэрлэгдэж шээсэн. Цэвэрлэгийн ор те. Цэвэрлэгийн явагдаа шээ. Бистэ тэр Америкийн одоо цагдаа нар бистэ харуудыг биста сая нэг 2 жилийн өмнөөс биста арай л их халаа шахна тий. Тэр чинь тийм биш зүгээр нөө камер камераар ер нь их тэгэж бичлэг хийдэг болсноос хойш ер нь бол өмнө дээр дээрээсээ л бүр тийм байсан юм шиг л шүү дээ. Баг баг хүртэл тэгэл дуун дээрээ тий. Капс киллер нэг юм. Гэхдээ яг сая нэг шиг бүр арай туйлширсан юм шиг тий. Бүр албаар бүр уур нөрөх гэж алаад байгаа юм шиг тий. Албаар тийм нэг хот болгон шатдаг. Тийм нэг. Тийм бол ер нь бол байнга л болж байгаа. Үүсэх гэдэг одоо нэг бараг засгийн газраас нь ч юм уу те эсэргүүцэл жоохон хэвлэл мэдээлэл нь л жоохон нөө нэг яаж байгаа л гэж яриад лээ. Одоо хэвлэл мэдээллийнх нь одоо нэг те хамгийн сенсацтай мэдээнүүдийг гаргаад яг цагаан арьстай цагта нэг хар арьстай залууг алдсан байна болцсон байна гэл. Яг сүүлийн үед тэгээ бас дээрэс нь ингээл нэг цагдаа нарын баривчлагаа маривчлагаан дэр ингээ хүмүүс ингээ бичлэг хийж мэдчихдэг болохоор тэгэл хаяа зүгээр нэг хар нэг нэг жоох ах тайм автай ч юм уу нэг ахыг баривчлах гаяж хат зугатаа шаасан араас нь зүгээр 8 буудчихдаг шаасан ерөөс хөөдгүй шаас зөв шууд л буудах ашиг. Юу баг гараа өргөөд ингээд зогсож ах шуу буудаа шаачдаг бичлэгнүүд ч байгаа шүү дээ. Зодцоороо даалж малаа шаацсан биз та. Зүгээр нөө боож байгаа зүгээр одоо нэг амьсгааг нь боогод алдсан биз дээ. Нэг хар ахыг зүгээр л зүгээр нөө нэг чиг ой. Нэг хар ихтэй яасан байсан шүү дээ бас. Зүгээр алчаад тонгуута мак шот хийцэн те зураг мураг хаалт те өгцөн байхад нэвтүүл хэвтүүлж байгаа дээрээс юм байна. Тэгээ яг зургуудаа барьчихсан юм шиг үү. Тэ амьд байсан юм шиг. Баста. Монголд амьд ч юм шиг те. Тэгтээ яг л үхсэн бийл гэдэг юм блэ. Муухай шээс dark шээцтэй бүр. Зөөрэ хуйлж байгаа юм биш үү? Тэг. Яг Америкийн тэр буутай буутай юмнууд нь амар эвгүй шахаад байдаг. Кино театр матер дотор нэг машин гантай биш та. Lives matter. All lives matter baby. Хужаанууд амьдрахгүй шүү дээ. Аа. Тий, бүгдийг нь алж болохгүй хужааг алж. Хужаануудыг дууд дууд дууд тэдний бүгдийг бууд. Аа. Я дууд дуудыг дууд. Аа. Тэр үеч чинь хятад барилгач руу цаанима гэж л зогтдаг байл шүү дээ. Ээжигээ шаач. Холбоотой цаанима гэсэн зогтож зогтож байгаа тий санаж байна. Ээжигээ шаал гэж байна шүү дээ. Цаанима шүү. Гэтэ тэр нөгөө нэг бурхан алтун дээр нэг хятад хүнийг сүгдүүлж мөгдүүлсэн. Тэр арай өөр муугаш яаж яж тэр нь өөр монгол пистал байсан билээ. Тийм. Гэтэ яг хаа жоохон яг хаа урд зүгийн царайтай л үлээлтэй гис. Гэтэл адилхан хүмүүс шүү дээ пистал. Ер нь хятад төрөй гэж төрсөн биш. Манайд монгол төрөй гэж төрөөгүй шүү дээ. Тэ? Пистал. Гэтэл Одоо хужаа царайтай болохгүй яах вэ? Тэр чи одоо хэдэн жил биш та холилдоо шатсан юм чи. Манжи үеэс яасан гоо баг 200 300 жил ингээд Холилдоо шатчих юм чи биз дээ. Хужаа болохгүй яах вэ? Гэтэ яг монголоор ярьж мараа шагаад байгаа биз та нар мундаг тийм биз та. Цаанаас нь ингээ бүр хужаанууд бүр дараалал шагаад чинь төвчээ шагаа те. Монгол өчгөрөө яагаал те. Манайд одоо ингээ кириллэр битж хахт бол тэр нэг poor man зайн гэдэг нэг рэпер өвөр монгол хипхоп хипхоп биш. Амар хөрх хөрхийн хэлтэй шат гэдэг өвөр монгол хипхопуудыг харахаар шүү дээ. Гэтэ нэг нэг тим трэп Кичимэн сонс гэдэг. Кичимэн чи сонс. Өөршин доо. Кичимэн гэж эмхтэй нэлтэй юм гэж. Кичимэн гэж. Гэтэ бүрээд бас амар зүүн сонсогдож байгаа тийм. Бүрээд аялах тийм. Яг үнэ яг хипхоп яг Монголын нэг арай нэг өөр аялах шиг сонсогдож байгаа. Яг нэг хипхоп дараад илүү тохирцсон юм шиг. Нэг Франц нэг NTM эдний нэг аим шат гэсэн. Боо нэг Францаар нэг сонсоо гоё сонсогдож байгаа Teflon. Тэр шиг бүрээд бас Хойшлох тус. Гэтэ Монгол бас Монголын ярьж байгаа хүмүүс бас сонсоод хальт орс шиг сонсогдоод нэг шахаад байдаг шнөө. Амар их иш миш үсгнүүд гэж яриад байдаг болохоор. Аа, орс үг ашигладаг болохоор бас. Үгүй. Одоо зүгээр ингэ ярьж байгаа чинь ямар ч орс үг болохгүй шнэ. Зүгээр одоо ингэ ярьж байгаа нэг орсоор яриад. Арай жоохон тийм өөр монголчуудад бол тэгж сонсогддог гэж байна. Үгүй. Үгүй. Зүгээр өөр гадаадууд сонсохоор. Орсорхуу сонсогч юм. Даша тэр гэж байна. Ээж мэж чи орсоор ярьж. Русский школа. Миний ч одоо русский школоор л одоо бойжлаа шүү дээ. Бойж ааш. Гэтэ биз та хамгийн зөлбөн хий сонсогддог хил бол биз та Вьетнам хэлээ. Вьетнам. Вьетнам бас амар. Ого, вьетнамчууд ч бүр ингэ сонио хоол ам ам ам ам ам зэрэг биз та. Яаж тэр өсөн өсгөн яаж оршин тогтнож хийдэг юм. Тэр Тайванд юу харсан. Мэг май мэг май мэг Тайван Майваны биста яг тийм хөдөөнийх аялан маялан бас амар шүү биста. Ямар ч тийм гэр бүлэгч хэлэхгүй шагаа заяа. Зүгээр л нэг Тэгээ <laughs> ингээ нөгөө яг тийм red neck-уд цаа юу биста. Яг <laughs> жажилдаг тэр нэг red neck юм яаж ажиллаа шаацсан. Тэгэл мра мра мра гэж шагаа. Энүүд нь ойлгох шаардлагатай. Аа ингээ. Мен менэд ч бас одоо бас хотод өссөн болохоор хотын даялагт байгаа штэ хотын хотын аялах тэгэл яг юм уунд очингуу те хөдөө би одоо архангад хөдөөний хамаатнууд төр очингуу зүгээр амар хурдан мурдан юм шүү Ер нь бас зарим яриаг нь бас ойлгоход. Одоо тэр юм хим минь амар аялгатай ярьд юм блэ шүү. Ням дорж, бим дорж чинь тий. Увсан аялгаа. Гоё дайд тэр гэж. <laughs> Би эцэж янаа сонсож байгааг өдөр. Шүү өдөр гэж байна. Нөгөө цензургүй яриа дээр сонссон юм байна. Амар. Тэгдэг штий. Тэгдэг штий. Түшингээр өгчдөг ахгүйсэ. Америк. Гэтэ хамгийн тийм гоё хөдөөний аялга биш та Америк яхал юм биш та. Хөдөөний аялга. Тий. Өмнө зүгийнхний аялганууд байдаг шин. Одоо жишээ нь man гэдэг үг чи mind гэж юм яасан. Одоо bring гэдэг чинь bring, drink гэдэг чинь drank. Would you bring that shit man? <laughs> Одоо хөдөө мөдөөний нэг аим шиг киномын нэг хөдөөний ферм мэрэндэ шаадж тангууд нэг хөшм хөшм пистан нэг аамир яриа шаад. Тэр хинчээ аамир нэг жүжигчин пистан нэг аамир хөдөөний хэсэнт алдартай жүжигч юм билээ. Мати Макана хэё гэж байна. А тэр хим те нөгөө дохын өвчин өвчнтэй Dallas Cowboy те Тэр мэр чи амар хөдөөний аялахтай шаад штэ угаасаа. Dallas Cowboy Club. Ирүүлээ Dallas юу вүлээ? Dallas Buyers Club. Тий, Dallas Buyers Club. Чи ямар акцент гэдэг? Redneck акцент. Техас акцент. Country лхгүй, country. Аа, country. Country. Тэр ихтэй country юу? Country биш, баг зүгээр southern accent л өстэй тэр чинь. Тэр ихтэй яг тэгж тайлбарлалт юм шиг. Ер нь жоохон герман, германтай холилдсон. Германтай холилдсон англ одоо нөө Европоос олон хүмүүс ирж байгаа тест. Яг урд зүгт нь бас тийм фэр мэрэмтэй байсан хүмүүс нь бол жоохон юу юм уу герман талын хүмүүс. Дээшээгээ бас жоохон англ мангл байсан юм шиг л шүү дээ. Луизиана эднэр чинь бүр зүгээр Луизиана гэж зүгээр Луизиана гэдэг бүр юу байсан бэлээ шүү дээ. Францын мож байсан бэлээ шүү дээ. Америкийн тэр тэр юу шүү дээ. Угаасаа тэр Орлеанс чи Орлеан гэдэг чинь Франц байсан биш үү? Франц ярьж шүү дээ. Угаасаа бараг тал мал нь те. Тэр юмэр ингээл англи Америк төвчөнд ерөөсөө Европосын Европ Европын хүмүүсээс бүтсэн юм чинь тэгэл германууд очоод юунууд очоод тэгэл хоорондоо тэгэл Гэтэл би Gen Evolution явдаг. Наад талыг тэр яг өмнө зүгийнх нь таалагдаа шатдаг юм. Тэр тог мог нь ортол тэр Confederate flag биз та. Тэрнээс ч олоо одоо бүр бөө юм болоод байгаа харууд те. Тэр Confederate flag ч жаа. Тийм, тэр чинь мөр амар лаанаар Ku Klux Klan л юу вэ? Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Өтер клиент чи хар хүмүүс бас байдаг байсан гэж тий. Уус байж л галах. Тий. Undercover. Угаасаа биш та тэгэл бүх юм чи undercover. Ямар ч тийм төгсөн байхгүй биш та. Дандаа нэг дотроо нэг сонь сонь хуйлтаа хуйлтаа. Холбоос үлбээ. Тэр юу мөн дээр биш та амар акцент акцент амар шаад ш тэр сүүл гарсан кино чи юу лээ? Нөгөө хиний тоглосон дуучин Джейми Фоксийн тоглосон чаа. Нөгөө Тарантиногийн кино. Тийм Django Django дэрч юм байна та. Гэтэ тэр хин гоё шааж чадахгүй байсан юм байна та. Тэр Леонардо. Аа. Тэр хин 8 шаас. Самуэль Жагсон тамир шаадаг юм байна. Новшин юм байна тэ. Новшин лаалаа. Шаа өгчээсэ гэж бодгоо. Чи юу надад. Тэрэн дээр тэр хин амир сайн жүжиг чинь те нөгөө тэр герман биз та. Тэ. Кристофер Валц. Тэр амир шаадаг те. Тэрний тэр нэг шинэ кино Big Eyes лөө. Одоо энэ юун дээр тоглосон юм бэ? Джеймс Бонд дээр шинэ Джеймс Бонд намар гарах юм байна. Өөрөө Джеймс Бонд юм уу? Өөрөө дайсан дайсан нөлөөтэй бас нэг яг нэг Германы яг нэг профессор шиг. Ууса Германы акцент дэр амар сайн байдаг ш тэр юун дээр. Inglourious Basterds шүү дээ. Австри гэсэн шүү дээ. Арнольд Шварцнегер гэдэг чи одоо Black Neger гэдэг. Шварц ч хаарцнаа Негер. Тийм үү? Тийм Black Neger гэж байна шүү дээ. Өөстө тэр амар <laughs> Шварц. Арнольд Black Schwarzenegger. Schwarzkopf гэдэг те. Тэр юм уу? Тэгэл American American Dream шатдаг те зүгээр л. Гэтэ тэр бол жинхэнэ гоё шааж байгаа те. Бүр биста Калифорни биста дарам болчоод биста жүжигэ кинонд тоглосоор л байдаг шаац те. Энэ хүслээрээ тэр бол мөнгөний төлөө. Одоо Терминатор чаасан штэ. Терминатор шаац штэ. Гэтэ юунаас болцсон штэ. Governor болцсон тэл тэр. Тийм үү. Тэр болцсон. Болоод нөлөө олж болж штэ. Яг одоо та нар юу хийх юм бол гэж бодож байна Америкийн. Америкийн мэдгүй. Буш шин буш гаж ирэх гэдэг байна. Трамп. Вака флака өрсөлдөд байгаа шүү дээ. Вака флака. Шаалта. Вака флака флейм. Аго. Хилэр. Бас өөрөөстэй байлээ гэж. Амар тийм сайн хүн байлээ. Ааш. Обама бол гэдэг. Бүр яг нэг тийм дундаж классыг одоо юу юм бэ? Рэп хийсэн. Тэр мэн мэн нэрийн санахгүй. Тэгвэл яаж мэдгийг шүү. Макафигийн тэр эзэн нөгөө Макафи гэдэг жинхэнэ домог өста тий. Хүүхнүүдийг амар яаж авдаг. Жинхэнэ жинхэнэ юу харт тайм хийж амьдрдаг гэдэг л үү. Iron Man өста шүү дээ. Iron Man тий. Юу л нөгөө тийм нэг сонио арал дээр зүхтцсан билүү. Тэр чи Белис Белис гэдэг нэг улсад амьдрж байсан. Iron Man дээр тэнчэнээсээ нэг хөрш мөршөн гэрээс нүхцэн олдож молдож тэрнээсээ зугт шоронд нь орсноо зугтж мухтаад Мексик өлөө Колумбиста кокаины үйлдэл мүлдэртэй байсан баста тэр нь мэдэгдэж зэдгцээд гэртээ битүү Макафигээ зүгээр нөө вирусын програм баста Макафи Тэгээ тэрний нэг өөр хэн бичлэг мишлэг байдсан шүү дээ мэднэ сте. Хүүхнүүдтэй яаж асаар баа. Хүүхүүлсэн байж байсан аа. Нөгөөд босгож мосгосон аа. За энэ ингээд Макафигийн над руу ингээд мэйлээр ингээд хүмүүс энэ Макафи чинь болохгүй байх нэ тэрэ гээд янз бүр мессежчээд нэ гэснэ. Аа харж ирсэн. Би энэ McAfee чи 10 жилийн өмнөөс тоохоо болцсон. Наа чи над ямар ч хамаагүй өдргснэ. Цаа нэм хичин дээр юм ака мака тавьсан шахаа. Өөр нэг халаад малаад тийм хамар ингээд яг Тони Монтаныг дуурайшаас битүү кокейн болсон ингээд ярьж мээрэ шээ. Фаны шээ шээ. Ер нь тэр би нэг вирусны програм дандаа нэг явцгүй дээ нэг ажиллахгүй шахаа компьютер хацааж бацгаа шахаад Norton Morton Kaspersky гэдэг шиг баах юм гээд гарч ирж шахаад хинч ахгүй одоо хакэлж байна. Бид нар чи угаасаа өөрсдөө л вирус шагаал. Тийм. Вирус шагаал. Өөрсдөө л устгах чадах вирусыг сохон бүтэгээл. Тэснэ манай л тийм манай манай ачи вирус. Тийм хойд солонгос Америкийн юм биста таг болоо шаачлаа шүү дээ. Тэр киноноос хойш тэр киноны сенсац л ээж дээ биста. Юу. Нөгөө хакцсан макцсан тэр киног интервью Sony-гийн юуг яасан гэж. Тэр баг биста худлаа маркетинг шаачлаа тий. Тийм би зоосоо тэгэл боо болчих. Солонгосыг бид золиослоо шаачлаа тий. Обама ерөнхийлөгч Обама хүртэл юм хэлээ өстэй тий. Солонгосчууд. Тэр ч одоо тэр киног бид амар үзсэн байгаа шүү дээ. Тийм шүү. Тэр нь яаж амар муу мөнгө болсон л та яг бүх мөнгөөрөө. Тэгээ тгээгөө тий үнэг үнэгүү тарагдсан байхгүй. Яг хэрвээ тгээг байсан бол харин ч их мөнгө болох байсан. Зөв тэрээр нь хүмүүстэй шон буруу ойлгоод. Зугаасаа бүр э, Netflix эднэр гээд нэг сайтуудаар үнэгүү тавигдаа бүр зүгээр нэт метр татаад үтсэн дээр мэрийг хүмүүс өөрсдөө тэгсэн чинь Тэгээ Седрог нэртэй ингэ угаасаа нэтэр татаад үсч болно болно. Тэр өөрөө шууд хамаагүй болцсон байна. Тэр солонгосын нэтийг хэдэн өдөр мөдрөөр хааж маа хашаас тэр чигээр юмс. Тийм. Хятадаас шууд хятадд тэр юу юм уу нэг юм шиг өдөртлөг нь нэт мэт яхаа. Тэр хакер нь гарч ирсэн нөгөө цалин байлам юу юм уу гэл. Юуны цалин? Одоо бүх жүжигчид төгсөн цалин байлна бүгд одоо юу гэдэг зүгээр бүх тооцооны материал бүх бүх юмнууд нь авцсан. Тэгээ зарим нь нүнэт дэлгэсэн байсан чинь хин мөлий 4 сая доллар авсан гэлээ хин Джеймс Франк байж тэр кино хийгээд тэр бүх салгиных нь мэдээллийг ингэж гаргаж маргаж маргал гаргаж маргал маргаа. Тэгээд 4 сая доллар сайхан сонсогдож байна. Жүжиглэл 4 сая доллар. Өөрхөн дуртай юм байгаа шүү дээ. Тий. Гэхдээ бист Америкийн хөл бөмбөгчтэй NBA-д тэд нар бист арай л давар тий. Арай л бист мөнгийг арай л их өгөөд байгаа юм шиг бист та нарт. Тий Хоосоо тийм хэдэн миллионаар зүгээр гэрээ байгуулж шахах. Зүгээр одоо сая тэр Джеймс Харден чинь шууд Adidas шууд тэр Джеймс Харден шууд Nike-аас болоод Adidas дорох юм бол гэж шууд 200 сая доллар амлаж шээ. Тэр хим юм Michael Jordan чинь зүгээр Nike-аас жилд хэдэн сая бараг 80 сая доллар ч болоод гэсэн зүгээр нэг Jordan зарсан гэж. Michael Jordan биш амар заван ааштай лалар юм шиг үлж бүр новшин ааштай амар их цантай тэр нөө Chameleon-ээр гээд брэпрэдэн штэ амар алдартай штэ чинь тэгсэн чинь нэг нэг үдшилэг дээр бистаа ингээд байж исэн чинь Jordan сууж исэн гинэ. Бас нэг өөр сагс чинь те. Тэгсэн чинь өө Jordan биш тэгэл очиод та гарын өсгөө өгчөөч тхүү мөхөө гэсэн чинь нөгөөт нь шууд аа чам шиг нэгэрт би гарын өсгөө өгдөггүй цаашаа зайлшаас <laughs> гэсэн. Тэгсэн чинь шууд хажуудлынхан хин нөгөө алдсан сагч нь хөөе наа чин камилионерс наа чин алдтай рэпер мэпер гэсэн чинь тэгээ ад юм ад ингэ шаад. Аа тэгээ нэг камилионер бистэ ютубер яриа шахаад бистэ Jordan Pitt хоёрын юм тим нэг болж исэн болж исэн гişэ. <laughs> Гомдлоо шагаад. Тийм. Тэгээ Jordan ч угаасаа амар золоо модон хийдэг байсан юм шүү бистра. Тэгээ баг магийнхаа нэг бистаг шанаадаж манаадаа шаав бистра. Тэгээ сайн сагсчин байсан гэдэг нь бол сайн мэднэ. Аашгүй. Тэгээ Аалн аюурсан орж ирэл Jordan-ыг зүгээр алиаш харагдуулсан гэж байна. Зүгээр л хуурж мураашаа. Тэгээ тэр үе чинь Jordan хөшөрсөн байсан. Үгүй ээ, ер нь бол гэхдээ гайгүй тогч чадхаа үе. Тэгээ тогтоогоо хийж хаад нурундаа гимтлээ тогч чадхаа үе бол тэрээс угааш атсан. Одоо зөв. Үгүй Айверсон чинь биш та нэг хэдэн сая долларын жилээ биш та нэг юм өгсөн чи өөрөө голоо шаацсан гэсэн. Тэгээ тэрнээс хойш хинж биш та яагаагүй. Юу өгсөн чи? Хэдэн сая долларын гэрээ их гэсэн чи нэг баг голоо шаацсан гэсэн. Тэгсэн чинь тэрнээс хойш хинж гэрээ ихгүй шаагаа. Тэгээ сүүл рүүгээ хятад метр руу яваад биш. <laughs> Тэр хин Биста Дэнс Родман биста гоё шаанд те. Хойд солонгосоос. Тэр Ким Жон Ун гэлөө тэр чи одоо тэрнтэй хамт энэ сакс макс үзэн шага те. Энд ч минэлдэ шага хэвээр. Манай хөгшин те. Нэг халц үстэй те. Үсээ янз бүр будаа шааштай. Нэм хамарны эмхтэй. Манахас тэрс нэг очихгүй багтай. Манай ерөнхийлөгч ямар байдаг бол алар бас хитрхи яагаад байгаа юм шиг биз та. Америкийн мэдээ тархийн угаагаад байгаа юм шиг хүмүүс юм биз та. Тэг чинь очингууд гайгүй байдаг юм уу биз та. Элбэгд орчоо очоод хөлбөн мөл бөмбөг өшгөл мөшгөл даалдаг. Тэг тэр чинь яг зөв зөвхөн яг э, жуулчцад ч юм уу гадны жочтод харуулдаг те. Яг тийм хэсэг нь байдаг гэсэн. Тэгэл ер нь яг яг нийгмийн бол нийгмийн бол гэсэн мэдгүй. Хөнгөн жаавал турист зориулсан хот гэсэн мэт те. Тэр хөөе. Гэтэл мэдхгүй мэдхгүй биснэ Америкт биснэ бас манидын тархийг угааж иж магадгүй шүү дээ. Тэр очдөө шүү дандаа. Америкийн тийм лам амнараа. Тэр тэгээд энэ чинь очоод амьдрал. Мэдхгүй биснэ тэн чинь бас Ирак Мирак гэхэд бол зүгээр л байгаа хта биснэ. Ирак. Айгу арай 50 бит үзтэй. Гэтэ яг алаан малаан дээр мээрэн хулгай болохгүй шүү тэн чинь ч одоо биснэ. Зүгээр амар хайхаас айж байгаа харагдаж шагаад хэвчээ. Хотын харсан ч бүр яг хөвгчлөлтэй орон шиг харагдаж шагаад. Хог мог хайхаасаа пистан нар ч бүр амар айж байгаа шүү. Ядуу мөртлөө амар цэвэрхэн байгаа шагаа те. Э. Манайх ягаад тийм. Тэд нар угаасаа баг ядуу ч юм уу дөө өстэй. Тэр ингээл хараад юм шүү хоолыг юм чигд ингээл. Тийм ямар ч нөө эдийн засаг байхгүй. Зөвл цөмөн цэсгтэй тэгэл тэр тэр авигаа пистан нөө яатсан. Одоо нөө барьцаалцсан гэх юм уу те. Зүгээр л тэр чи одоо ингээл фермт мэрмтээ тэгэл тэднийг айдэл пистан дээр үйл Тэгээ бүх юм сангаж чадахгүй хятадаас амир их бараа авдаг гэж лээ. Тэг ер нь ол одоо нэг улс орчин юм ингээ үйлдвэрлээд гадаад нийлүүлэх гэсэн чинь экспорт гэхтэй тэр нь баг байдгүй тэгэл тэр зевсгэрээ ингээл нэг буутай байстал галзуустай хүн барьцаалцсан юм шиг тэгэл юм маал тэгэл бэждэг шээс зүгээр нөө нэг э, юм уугаа алаа шатсан билж те аав нь өнгөрсний дараа Ким Жонг Ун чаа өөрийнхөө нөө нэг авга ах махыг авга ах нь бүх нөө нэг улс орных нь юуг нь захирддаг байсан гэлөө дээ. Улс орных нь бүх нөгөө нэг санхүү манхүүгийн тийм <clears throat> бүх санхүүгийн юмнууд нь удирддаг байсан ч шууд ах тэр авга ахаага алангуудаа заяа цаазлангуудаа ажлаас нь алангуудаа цаазлаад тэнгуүтээ шууд бүх хүүхдүүдийг алж малаа шээс дахиж надаас өшөө авах чинь цааз зарахтаа гэр бүлтэй цааз зарахд шүү дээ шоронд идэгсэн шүү нөгөө юу work camp тэгээ бүр гэр бүлээр алангуудаа тэнгуүтээ Тэнгүүтээ эхнэрийн эхнэрийн өстө тушаал төвшүүлээ шээ. Төрөө шаангууд зааш орно. Гэтэ өстө тэр өөрөө тэр чинь швейцар мевцаар сургууль төгсөө өстө найз эхнэртэй. Европч өстө. MBA дуртай муртай тий. Тэгээд тэр чинь өстө. Одоо уулын тэрнээс өмнө ингээд заавал тэр ерөнхийлөгчийн эхнэр ингээд тэр үндэснээ дээлэг өмсөх ёстой юм өстө. Эсвэл чинь Тэрнээс гарснаас хойш тэр нь амар тийм Versace Versace амар гангара шашдаг шүү тэхнэр нь. Залуу залуу стилтэй. Тэ нэг жоохон өөрчлөгдөх гээд юм шиг гээд хүмүүс уулна горж ирсэн шүү тойцолгоос. Гэтэл гэтээ бас тэрийг бас нөө нэг амар өдөрддөг байх гэж бас ярьдэм билээ нөө нэг эргэн тойрных нь хүмүүс амар нөлөөлдөг те. Зүгээр тэр угаасаа айгаад идэг гэж магадгүй өөрчлөлттэй те. Айгаад идэг гэж цаана нэг бистаа ингэ захираад идэг гэж магадгүй. Яг нөө яг хойд солонгосууд өмнө солонгостой бууж өгөөч юм уу те зүгээр байлдахгүйгээр инхий зүр нэг болсуул юм бол их юм бол тэгэл бүх бүх амар хийжсэн юмнууд нь илчлэгдэл тэгэл ер нь амар л гимт хэрэгтнэр зүгээр бүгд цааслуулж мазлуулах юм тийм л юм. Тэгэл бүрээ гүрийгээ шатсан те. Тийм л баг. Манай улс одоо дараа жил яах ч нөө. Гэтэ хойд солонгосоос бистаа ингээл <coughs> жуулчт муулчт ирдэг юм шиг үлээ шүү дээ. Яаж явд юм бол тэд нар. Монголчин илүү гайгүй харьцаатай шүү дээ нь бол. Тэгэл хятадаар яагаад ирдэг ирж мэрэл Монголд ажил хийж мэгээд ч тий. Хой солонгос хүмүүс тий. Тийш дээ Монголын юу вэ хар ажил хийдэж шүү байшин барьж өгч мөгөө. Улсын ажилчид байхгүй улсын баг одоо нэг улсынхаа тэр орлогыг нь улсын авдаг л байхгүй. Тэгэхээр баг баг боол шиг л гэх шиг. Тэгээд голдорчул яах вэ? Голруул тэгэл цуг байсан хүмүүсийг ална штэ. Аа шахгүй мэдхгүй яа гэм мэдээ. Барьцаа барьцаа. Тийм гэр бүл нь тэгэл бэждэг те. Яг гоо гэр бүл үр хөвгттэй хүмүүсийг л ажилд явуулдаг болтой гадаад руу тий хамаагүй зугтаж ч гэсэн лалрын штэ биз та одоо хүртэл Facebook оруулахгүй нэг төч үгс үгээ. Тэгээ тэр нэг хин бэлээ. Фейсбук гэж нөгөө нэг амар алдартай зураач чаа. Нөгөө Нобелийн шагналтай нэг зураач байдаг шүү дээ. Тэгээ Нобелийн шагналаа авах гад Шведээр явах гэсэн чинь би стандар нь явуулахгүй. Шоронд оролж марлаа. Алга болж малаа шаацсан тий бүр. Киднап хийж хориглож морилдаад. Хулгайлж малаа шаацсан биз дээ. Тэр хүн ч одоо шоронд байгаа юу? Ай вей вей лөө тэр чинь. Тийм вей вей лөө. Тэр угаасаа тийм угаасаа улсын амир шүүмжил яа. Үлээ хятадынхаа нөө Тянмин талбайн дээр боо гаргасан маргасан ч гэлээ басна. Тэгс тэр шоронд бас Twitter-тэй басна. Twitter-ээр амир шат юм шиг үлээсэн. Тийм тэмцэгчэд өө. Жиргээш. Манай за манай Монголын жиргээчэд аашаа. За ретвит хийгээрээ дахин жиргээрээ. Аашаа. Дээжээ хийгээрээ дээжээ. Аашаа. Дахин жиргэх аашаа. За зөв өнөөдөр ер нь яриа дуусах уу? тий манай үд сонсогчд бас боог чадлаа шүү дээ. Боог бол халлаа. Эхэндээ бол хамаагүй ярьлаа. Сүүлрийг бас жоохон ус төр ашиг. Гэтэ дараа жил ер нь хэнийг сонгоно гэж бодож байна. Ер нь ерөнхийлөгч дараа 2 жилийн дараа. Аа дахиж болохгүй. Тэгээ 2 2 удаагийн. Тэр хин гайгүй юм тэр одоо ерөнхий сайд хин блэ? За шаа. Илбэг сайхан уу? Үгүй. Сайхан бэлэг үү? Сайхан бэлэг. Илбэг сайхан. Би мэдгүй сайн асууж ин тэр хэрэг яа дээ. Тэр чинь зайл бистаа юм шүү. Мэдэх гэсэн. Ерөнхийдөө чинь битэй байх штэ. Огч нэрийг болохгүй гэж амар дэндүү залуу. Би ми ямар амаатай юм бэ штэ. Үгүй яах вэ? Илмүү дээр шоол бол хүзүүгүй мүзүүгүй бол. Тэр утгаар биш. Гэтэ тэр тэр мөр хамаагүй ах уу. Насаараа хоригдсан юм билэ. Тэр шүүлээ 50-аас дээш 55-аас дээш илүү настай хүн заавалчгүй ерөнхийдөө байх хэрэгтэй гэдэг юм хөл байт юм биш штэ. Тэр тэгээ дэндүү залуу болохоор угаасаа Гвэл тэгсэн чи хинч тэрийг сонгохгүй угаасаа тэр чин биста шившгэ тариад байгаа юм шүү. Ерхий сайд болсноос хойш. Эхэндээ нэг амар сонь сонь юм ярьж ийснэ дараа нь баг эмгтээчүүд мэмгтээчүүдийг баг эмэг бөгжөө тушаацгаа юм шаацгаа их шаасан мэт. Монгол ингээд дампуур чинь эмэг бөгжөө боломжоор тушаацгаа ажиг шиг. Стандарт чи өөртөө эдэж идчихсэн дараа нь ард мэдэх шүү дээ. Үгүй тэгсэн бэлээ гэж яах чи мэдэхгүй шүү гэж мэдээгээр гарч байгаа юм чинь. Тийм. Эмэг бөгжөө. Бүгдээрээ л тийм юу юм дээ. Юу гэдэг үлээ? Нэг юмд амар тийм. Батлах шин. Баттулга угаасаа Жэнко юу? Хэдэн жилийн өмнөөс ингээд бүр нүхэн ухчлаа шүү дээ. Энэ 100 юу мөөг нэвтрүүл хийж мэгээ өөрийгөө бүр сайн дүрд оруулаа шаачилсан. Батулгач амар их мафтал гэж хэлсэн. Манай ээж мэж яриад. Батулгач угаасаа юу гэсэн штэ? Эрикетир гэсэн штэ батулгач. 90-аад оны. Угаа тэр мэрэн чаха зүгээр угаасаа л тэр төмөр замын асуудал асуудал өөр амар тийм бүтггүй юм хийж мийсэн юм шүү. Угаа бүтэх хэвээр алга да хаашаахгүй. Манайд мэдхгүй байсан. Тэгээд хүн болгон л тэгэл янз бүрийн юм хийдэг шүү дээ. Миний бодлоор биш та буянгийн жагаа магаа нэг хийдгийг бодохгүй удирдахгүй. Буянгийн жагаа ч өрсөлдөж байгаа л одоо. Мэдхгүй. Өрсөлдөж үзчихэл өөрнө. Нэг удаа өрсөлдсөн. Элбэг дөржтэй байхад өрсөлдсөн шүү дээ. Тэгээ энэ жил баг өрсөлдөх гээд байгаа юу? Энэ жил өрсөлдөх гэж магадгүй. Буянгийн жагаа надад таалагдсан юм шүү дээ. Угаасаа өөрөө баян тэгээд нэг идэх сонирхолгүй шагаад байдаг. <laughs> Тийм Дональд Трамп ч гэдэг жоохон тэнэг юм шүү өстэй. Жоохон Мексикотыг I really like Mexicans гэсэн малгай шаацсан дараа нь бантангуутай Texas юм ярьж идэг шаацсан биз та. <laughs> Энийг хаачихдаг. Яа, боингийн жагаа чинь гэхдээ арай шулуун яриатай шаадаг те. Тийм. Ярианууд нь сонсож ирсэн үст аа. Сонсохоор гоё шаад шүү дээ. Амар entertaining шаадаг шүү дээ. <laughs> Боингийн жагаа. Ашиг. Аа гэтээ энэ ер нь тэгэл улс төр төр нэтгэж гин юм байна. Энийг тий. Аль ч улсын юм байна. Улс төр байна. Жанхар байх юм дээ. Ямар нэгэн байдлаар бохор шахах тий. Бохор бизнес. Хөзрөн байшин. Гэтэ биш одоо хамгийн сайхан амьдарч байгаа улс мус биш та Швейцар, Швейцарлах дээ. Тэ яг үндэ бол тэгэл яг хамгийн сайхан улс ч гэсэн тэгэл тэр улстай амьдарч байгаа хүмүүстэй амин оролж морлоо яг тийм юм. Навшийн юм байж байгаа шүү дээ. Яг гоо тэгээд гоё улсад очлоо гэдэг хэдүүлээ тэгээд Швейцар угаасаа амьдрах хамгийн гоё нөхцөлтэй байна. Яг нөхцөл нь гоё байж болоо тийм. Гэтэ би Швейцарт л амьдарч чадахгүй байгаа шүү дээ. Зүгээр үгээ зүгээр яг амьдрахыг нэг хүсэхгүй байхаа. Зүгээр яг очиод яасан ч гэсэн тэгэл Монголдоо л хүмүүс чинь тэгэл монголоор санд нь штэ. Гэхдээ тий чи хамаг хүмүүс чинь ч байгаа юм. Чи бүгднтэй тийшээ шаавал чи энэ ч тэгэл амьдрын штэ. Мэдгүй тэнд яг амар амьдрахаар юм уу л Гэтэ тэгэл эн чинь ингээл бүх найзууд хамаатан ажил төрөлхүүл угаасаа лаларлаа шүү дээ. Тийм тийм. Үнэн үнэн. Хизээ ирэх юм бэ өгшөнгөө шагаад гарчин лаларлаа шүү дээ. <laughs> Тэгээ Монгол хүмүүс тэгэл нэг монголоор санана да. Гэтэ бүр яг тэр чигтээ нөө харалцсан хүмүүс үүдэгтэй. Би бол тэгсэн Бразил руу харлал харлан лалар. Аа. Очоо шүү хар болоо шээс тэгш. Нига боо. За за тэгээ та бүхэн сонсон баярлаа. Манайх бол улс төрийн ямар ч нам хвслийн хариалалгүй, хаалтын гэрээгүй ааш. Тийм ярьж. Төлбөргүй мэдээллийн их сурвалж ааш. За тэгээ манай найзууд байлаа. Тэгээд э, танил мэдрэмж төрөлгээ цааш нь тэгээд сайхан те. Таалагдсан бол тэгээд э, найзууд найзуудтай хэлэхгүй дөө. Манай шоунууд дээр бас ирээрээ UB comedy show 7 хоногт 3 удаа болж байгаа Гомлээ сая ярьж байхдаа ингээд хамгийн том бовтой 50 50% мөө гэдсэн. Дахиад нэг бас нэг одоо ингээд бүр э, тийм ойлгомжгүй болгоо шаачлаа те зэндээ үрчлээ. <laughs> Одоо бүр хин том бовтой ойлгомжгүй болоо шаачлаа те. Одоо бүгдээрээ л гурал зэндээ бэлгээ амраа гурал босгож гаргах юм дээ. Боо яг нөө бензний логош гурван талаас нь нийлүүлээл. Энэ өрөөгөр дүүрэн Монголд байхгүй том боонууд сууж байна. Монголд нэг ховорцсон том бэлэг ирэхт Мазалай боонууд. Маз. Улаан номонд бичигдсэн боонууд. За тэгэхээр э, өнөөдөр манай амраа бэлгээ гарда зэндэ бата бид тавуула. Бид тав хамтлаг байлаа гэж байна. Тэгээ баяртай залуучуудаа. <laughs> Том штэ ааш. Том шохоо. За тэгээ баяртай залуусаа. Тэнд мэдрэмж. Thank you. Yeah. Yeah.